mutarif eden bütün fırkalar olsun hepsini iştigal ediyor hepsini iştigal eden insanlar var aralarında ancak Ehli sünnetin bunlardan farklı olarak mevzuatı var o da şu Allah subhanahu teala özellikle tevhid kitaplarıyla iştigal etmeyi nasip etmiştir bu Allah subhanahu teala'nın en büyük nimetlerinden tarih boyunca günümüzde de tevhid ilmi meşayihler tarafından ilim talebeleri tarafından okunmakta ve okutulmakta bu hala da devam ediyor ta ki Nebi Sosyal'in döneminden sonra belli bir süre geldi sonra kitaplar tehlif edildi sonra sünnet adı altında akide kitapları da tehlif edildi ve o günden bu güne hep okunmakta ve okunmakta aslında bu selefin menajı bunun en başta görenlerinden gören, en başta gören sebeplerinden bir tanesi dünya ve ahiret hayatının bu tevhidin sömürüsünden dolayı olmasıdır dünya ve ahiret hayatındaki hayırın bu tevhidin kemeresinden dolayı olmuştur yani bu tevhidin kemeresinin dünya ve ahiret hayatındaki hayra vesiledir Allah subhanahu ve teala her şeyden daha azim ve daha büyüktür bunu da biliyoruz Allah subhanahu ve teala her şeyden daha azim ve daha büyüktür onu bilmenin ilmi de doğal olarak onu bilmenin ilmi de en büyük ve en azim ilmi olmuş oluyor değil mi? mesela İbn-i ve diğer sair alimlerin de her zaman belirttiği gibi şimdi çok önemli bunu her yerde söylüyorum ve söylememiz lazım el ilmi yusrefi şerefin malum bir şeyin şerefine göre bir şeyin şerefine göre o bilinen şeyin de şerefi o kadar artar yani bir şey ne kadar şerefliyse ne kadar azimse onu bilmek bilmenin değil o ne olur otomatikman o kadar artar yani diyelim ki e, şerif çimlerine sahip bilmekle bir Ebu Bekir radiyallahu anh'ın bilmek bir değildir şeref farkı vardır fazilet farkı vardır ve varlıkların en şereflisi Allah subhanahu ve teala olduğu için onu bilmenin onunla alakalı olan ilimlerin en faziletlisi tevhidindir tamam bunu diyorum ki tevhidini Allah subhanahu ve teala'nın zatıyla alakalı işte inşallah bizim dinlediğimizde bu ders halkasında okumaya niyetlendiğimiz kitap malumunuz üzere Muhammed bin Abdullah'ın kitabı kitabı tevhiddir Şeyh bu kitabı tevhid sonra silsile olarak bu kitap o günden bugünün meşayihler tarafından hep okutulmuştur tevhid ettiği dönemden bugüne kadar hep meşayihler tarafından ünlü tarafından bu, bu kitap okutulmuştur ve hala da günümüzde alimlerimiz bu kitabı ne yapmakta bu kitabı bir kısım insan tarafından öte tutulmakta ki bu insanlar ya alim ya alim ya da ne bilim kadroları bu kitapları bu tip kitapları özellikle kitabı sözü bir şeyhin yüzünün bölümünde oturmuş okumuş meselelerini tahlil etmiş lafızlarını itkan etmiş fıkretmiş ve bunları ne yapmış bilim talebelerine vermişler ve bu hep günümüze kadar Ahmet bin Abdülaziz'in sorunlarıyla başlamıştı çünkü ilk şerh edenler arasında onlar ve o onu ilk şerh eden şeyhin kitabında birazdan göreceğiz ilk şey, şerh eden kim? şeyhin sorunu çünkü kim bunlar? göreceğiz inşallah alimler ve ilim talebeleri tarafından tabi bu kitaba gösterilen imtina sebebiyle birçok hayır hasıl olmuş tarih boyunca özellikle bir dönem geliyor özellikle bir dönem geliyor bir dönemde tevhid ilmiyle tevhid kitapları ile iştigal etmek bayağı bir zayıflıyor yani insanların gündeminde fazla yer etmiyor artık şirklerin tabir sahih ve ayıta çıktığı bir dönemde Muhammed bin Abdülhab işte Şeyh Rahimullah Muhammed bin Abdülhab bu zayıflığı tabir sahih ne yapıyor canlandırıyor zaten üç tane alim sayarlar derler ki bir, Muhammed, e, bir Ahmet bin Hanbel fitne döneminde ne yapmıştır? Günlük hayatta görmüştür. Selef akıbetine, ehl sünnet akıbetine savunmuştur. Sonra bir dönem gelmiştir. Artık e, diğer fırkaların iyice görüşlerinin yayıldığı, selef akıbetinin gündemde az durduğu bir dönem gelmiştir. Sonra kim çıkmıştır? Şeyh İslam, Ümmet Eymiye Rahmanullah. Canlandırmıştır bu davet. Sonra yine bir dönem gelmiş artık tevhidin akidenin daha az konuşulduğu insanların daha az ihtimam gösterdiği bir dönem gelmiş sonra da kim çıkmış Muhammed bin Abdullah sonra yine tabi bir dönem gelmiş bir dönemde yine bir duraklama olmuş sonra da işte günümüzdeki alimlerimiz ne yapmış gelmiş bir daveti yanlandırmış günümüz davetçilerinden Şeyh Abdülaziz Etsin diyor kendisi yaşamakta yaşı da çok büyük bir ürün davetçilerinden ki zaten e, birazdan Muhammed bin Abdülvahhab'ın hayatıyla alakalı videoların e, şeylerin hemen hemen hepsini onun sözlerinden e, aldım yanak oldum inşallah günlük davetlerinden Şeyh Abdülaziz Eskin diyor ki ben Şeyh bin Baz'a ulaştım diyor ben de Şeyh bin Baz'a ulaştım onun dönemine onun zamanına ulaştım diyor kendisi genç olduğu için özellikle bunu söylüyor ama güçlü bir davetçidir kendisi bu kitaba çok büyük önem gösterildi çok ihtimam gösterildi kitaba hatta kendisine bu kitap kendisine bir de ama olduğu için kitabı da göremiyor için hatta diyor ki kendisine bu kitap her hafta okunurdu her hafta mutlaka baştan sona bu kitap okunur, okunurdu hem de bir hafta içerisinde birden fazla okunurdu kitap kendisine yani düşünün ki tabi ihtilaf alanlar arasında bu kitap 67 bakmıdır 66 bakmıdır çok önemli bir gelecek birazdan o bu 67 bağlı yani baştan sona ve 66 bağlı baştan sona şeklin baza haftada en az bir kere olmak üzere Bundan fazla genelde ne yapardı mukalebeler okuduğu bir fark eserinde dinlerdi hatta benim daha bir tuhaf şeyini söyleyeyim size ben bir gün e, kendisinin en çok istifade etmiştik İbrahim Yesel'in halkasında okurken üç eser ki bundan daha alt seviyedir bir ve asıl bastırılması gereken o kitaptır ilaç ilaç neden o zaman ona başladım o kitap şu an okutulmazsa internette de var o yüzden bu onun bir üst boyutu o da bitmek üzere 3 ders 4 ders 4 ders falan kalacaksın inşallah diyordu bir şey İbrahim söylüyor kendisi atölye üstad ve profesör insan yani e, belki Allah var varım 10 yaşındayken zıhık yapmıştır bile diyor ki ben hala bile okuturken ondan faydalar istimbat ediyorum anlıyorum hala da yani dünyadan şimdi alimler peygamberlerin varisleri Allah subhanahu ve teala onlara büyük basiret vermiş onlara fakir vermiş ee, Bukhari'deki rivayette Muaviye radıyallahu anh'tan gelen ne diyor? Diyor ki senin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yakul men yuridillahi bihi hayrın Allah sizin için hayır dilerse ne yapar? Dinde fakir Şimdi Allah subhanahu ve teala da zaten ehli sünnet alimleri için hayır dilemiş ayeti demiş ki onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in varisleridir Nebi sallallahu diyor ki ben cevan ölçerim cevan ölçerim ne demek arkadaşlar yani tabir sahipse e, günümüz tabiriyle böyle biraz modern bir tabirle az konuşup öz konuşup çok şey ifade edelim şimdi alimler işte böyle yani biz bugün insanların gözünde kitabı tevhid veya üç esas çok basit bir ifade belki adamın evinde 10 senedir 15 senedir var kurt kalmamış yüzüne bakmaz e bu şimdi aslında şu anki ortama göre bir normal bir şey. Çünkü bu kitapların asıl değeri meşayih öğreniminin, talebelerinin, dizinin dilinde okunduğu zaman anlaşılır. Bunların içindeki ilimler o zaman fıkıh edilir. Yani koskoca Bilmaz veya başka alimler, bu tür alimler bile hala adam Allah'ın olmuş, tabir sahip ve bu insanlar isimlerini tarif boyunca, kendi yaşantıları boyunca sinyalini ilmine altın harfler yazmış bu insanlar hala zıkkırlı bizim basıta alınmış kitapları okuyup faydalanma yaptırmaktadır ve inşallah da göreceksiniz bu kitabı bir giriş yaptığımızda ki bugün kitaba gerekli giriş yapmayacak mukaddime sayılında olacak bu kitap göreceksiniz Allah subhanahu wa ta'ala'nın izniyle bu kitap nasıl ölmüşün nasıl ibareler kullandığını nasıl istinbat ettiğini anlayacak hani hep söylerler Bukhari'nin bak başlıklarına bak fıkhına işte bu da aynı bu şekilde Muhammed bin İbrahim eski yani şiir başkanı o bir kısa yaşın kısa tam olarak hakkında değil ama manu olarak şöyle ee, diyor ki bu kitap ta birisiyle arasında konuşma buna geçiyor diyor ki bu kitabı okurken ben diyor bunda Bukhari'nin nefesini seviyorum Bukhari'nin nefesini seviyorum ne, bak, ne manada yani Bukhari ne yapar bak başlığı terk önce hadisler sadece hadislerin başında ne vardır Bak başlığı o bab başlığı neye delalet eder o hadisin içinden Bukhari'nin anladığı fıkha delalet eder Muhammed İbni Abdülhafiz'in menhecinde de aynı diyor o yüzden onda ben Bukhari'nin nefesini söylüyorum bunu ya Muhammed bin Abdül Muhammed bin İbrahim'in kendi çocuğu ya da bahsettiği birisi bunu söylüyor alakalı hal kitap çok önemli şimdi bugün e, kitabı konusu ilk dersine zorunlu fark e, ee, giriş yapmayacağız ancak neyden bahsedeceğiz müelliften ve müelliften müellif yani kitabı telif eden müellif telif edilen yani kitabın kendisi tamam bunun önünden bahsediyoruz şimdi öncelikle müellifin tarafı müellif kim? kim? kendisi Şeyhül İslam El-İmam-ı Mücebbis Ebu Ali Muhammed İbni Abdülvahhab İbni Süleyman İbni Ali İbni müşerref Kemini Meclis tamam tekrarlayayım Şeyhül İslam el i̇mam Mücebbis Ebu Ali Muhammed İbni Abdülvahhab İbni Süleyman İbni Ali El-Müşerref El-Temimi El-Mecid kendisi Hicri 115'te Necid beldelerinden olan Uyeyne beldesinde ne yapıyor? Doğru Hicri kaçta? 115 ve Ebdu'ayye isimli beldede ki bu Riyad ve Ariyat'ın bir köy orada Hicri 1206 senesinde ne yapıyor? Vefat ediyor Resulullah 1206 senesinde Vefat ediyor ee, Tabi 1206 nasıl? 1115 1715 mi anladın? 1115 Ha yok 1115 1115 1206 ile vefat ediyor yani kat 91 yaşına kadar yaşıyor tamam mı? hayatını ilim öğrenme, öğretme, davet etme ve cihada alıyor bu, bu alim bunlarla meşhur tamam. kendisi dünyada büyük bir sahibi muharifler, tarihleri belirtilir şey kendisi dünyada büyük bir risk sahibiymiş bazı tarihçiler kendisi hakkında belirtiyorlar ki e, şeyh vefat ettiğinde gerisinde mirasçıları için taksim edilecek hiçbir şey bırakmamış mirasçıları için taksim edilecek hiçbir şey varmış kendisi Ebu Hüreyre'ye bakarsınız görürsünüz hiçbir şey yokmuş yani olan arkasında bıraktı mirasçıların alacak kendisi küçük yaşlardan itibaren dini hayat yaşayarak hayatını geçirmiş ailesi ve aile halkı da dini, e, dini yaşa, e, yaşantı iç, e, içinde ilimle iştigal eden bir aileymiş dedesi e, pardon babası Şeyh Abdülvehhab Yeyne Yeyne'de fakir Hanbeli ve kadı birikilmiş fakir Hanbeli ve kadı birikilmiş dedesi Süleyman ise şimdi ismini kaydetmiş ismini kaydetme okuduk yukarıda okulursa Şeyhül İslam El-Müceddid Ebu Ali Muhammed İbni Abdülvehhab İbni Süleyman'da kayıp veriyorum şimdi onlardan bahsediyoruz Babası Şehabbi ve Hak Yeğne'de fakir, Hanbeli ve Kadir'dir şey. Dedesi Süleyman ise Necip bölgesinin allameti Necip bölgesinin allameti olarak o kabul edilmiş Ve müthişiymiş Ve vaktindeki en büyük alimlerdenmiş Vaktindeki en büyük alimlerden İşte Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimullah böyle bir aile böyle bir ortam içerisinde ne yapıyor? Yetişiyor Şeyh Rahimullah daha 10 yaşına ulaşmadan Allah subhanahu ve teala'nın kitabını hükrediyor 10 yaşına dair 10 yaşına ulaşmadan Kur'an-ı Kerim hükrediyor kendisi sonra ilmi kitaplar işte hadis kitaplarına özellikle de Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyum Rahimahullah'ın kitaplarıyla özellikle ne yapıyor? İşte galibatına başlıyor 12 yaşlarına falan ulaştığında kendisi arkadaşları arasında üç meziyetle tanımlıyor meşhur üç meziyetle ne? meşhur özellikle arkadaşlar arasında birincisi keskin zekası ikincisi suratlı bir şekilde ezberlemesi üçüncüsü de suratlı bir şekilde yazı yazmasıyla tanımlıyor büyük meziyeti arkadaşlar arasında keskin zekası süratli bir şekilde ezberlemesi mevzuları ve ne yapması süratli bir şekilde yazı yazma yazı yazabilme kabiliyeti şimdi bize bak tuhaf geliyor yani çok süratli yazı yazma çok meziyet olmasa gerekli böyle bir eskiden biliyor musunuz mahsusat olayı vardı el yazma eserler hala bile günümüzde var mesela dünyada en çok el yazma e, eserin bulunduğu ülke hangisi? dünyada Türkiye neden Osmanlı'nın gösterdiği ihtimamdan dolayı işte e, onlarca sırf İstanbul'da onlarca belki de izleyelim belki daha fazla Allah-u Alem bir araştırmadım ama en az onlar da ne var kütüphane var evladım eserlerinin bulunduğu o zaman çok önemli şimdi adam mesela bilgisayarda şey yazıyor sonra onu binlerce çoğaltabiliyor ama eskiden öyle değil adam iki buçuk elle yazdığı zaman bazı parmak koyuyor anlatabiliyor muyum ve o nuskalardan bir tanesi İstanbul'a ait olacaktır mesela bir tanesi Ankara'ya ait olacaktır o kadar önemli bir tane kitap çünkü mesela böyle mektuplar okuyucu çevirmiş şu an Adamın öyle lazım okuyucu için ailenin senelerini almış O yüzden e, süratli yazmak çok büyük bir medyatı eskiden Özellikle ölüm kalemleriyle Şimdi bilir nasıl ölüm mürekkebin devamlı bitmesi Bunlar çok önemli şimdi şey. o yüzden baktığınız zaman dünyada en çirkin yazı kimin dediğiniz, dediğiniz zaman eski geçmiş halinden en çirkin yazı onların ve Şeyh Hüseyin Rahimullah da çirkin yazısıyla meşhurdur çirkin meşhurdur en çirkin yazı yazan şeyhler arasında neden çünkü bunlar hiçbir zaman güzel yazıya önem göstermemişler hep zamandan tasarruf etme adına yeter ki hiç tasarruf altında yazıda yazı yazıp şey yaparlar o yüzden mahsupatlara bakın onu okumak özel bir ilim mesela hala bile günümüzde insanlar var işte bu mahsupat uzmanı derler bu adam için neden mahsupat okuma büyük bir kabiliyettir mürekkepler kaymış kapkalın mürekkebi üzerine yeni suyup çıkmış bir sürü şey var hatta e, Muhammed bin Abdülvehhab öyle bir duruma gelmiş ki kendisinden babası bazen kendisinden istifade ettiğini söylenmiş bazı noktalarda o 12 yaşlarında babası bazı konularda kendisinden istifade ettiğini söylenmiş ve babasıyla amcasıyla tatlı tatlı oturup bazen ünlü yazıları münakaşa ederlermiş yani daha onun onu kıyasladığıyken babası ve annesi Bilim zamanında yaşadığı yakın yani yaşı olmuşken hac etmeyi talep ediyor Muhammed bin Abdül'e hac ne yapıyor? Hac etmeyi talep ediyor ve babası da buna tabi ne yapıyor? İzin veriyor sonra Rahimullah kendisi Mekke'ye gidiyor oradan da ne yapıyor? Medine'yi ziyaret ediliyor ve orada iki ay kalıp ilim talep ediyor Medine'de ne yapıyor? İki ay kalıp talep ediyor bazı ilim ehli diyor ki bakın her ne kadar her ne kadar diyor bu insan bu alim ne kadar da bu işe göndermiş 13 yaşındayken bir çocuk evini ailesini terk ediyor Allah subhanahu teala onun kalbini ilim aşkı soruyor belki de tabir sahnesi Allahu alim Hazreti Nebi bahane ediyor kendini 13 yaşındaki bir çocuk evini terk ediyor ilim talebesi için göç ediyor oraya Medine'ye gidiyor orada iki ay boyunca yerleşiyor ve ilim ehlinden ders alıyor ve daha yaşı olmuş bundan sonra artık ilim için yolculukları peş peşe gelmeye başlıyor Muhammed bin Abdülhamid'in döneminden sonra ne oluyor zaten ilim yolculukları peş peşe başlıyor bazı ilim ehli ondan sonra ilim için yaptığı yani o en o hac için gittikten sonraki artık seferleri gidiş gelişler toplam olmak üzere yıllarca sürmüş şey. söyleniyor ilim talep etmek için yaptığı rühlelerinin gidiş gelişler olarak toplam 6 sene söyleyenler var 10 sene söyleyenler var vesaire yıllar aldığını söylüyorum bizim için sefer ettiği bölgeler Mekke Medine Aksa diye bir bölge Basra ve Irak bizim için de buralar gidiyor bazı tarihçiler her ne kadar bir ihtimalli de olsa muhtemel de olsa tartışmalı da olsa bazı tecrübüt tutmadığı için bazı tecrübüt tutmadığı noktasında ne yapmışlardır? Tereddüt etmişlerdir bazıları gitmiştir demişlerdir bazıları gitmemiştir demişlerdir çok önemlidir buralarda ne öğreniyor aslında? Ulumul Ale öğreniyor yani ulumul fıkıh kitabında bir hadis e, bir tefsir kitabında vesaire ulumul Ale duyduğumuzda şu alim uzun ile okudu diye duyduğumuzda ne gelir aklımıza şimdi alim tek tek sayma yerine muhtesallaştırmışlar bir kalıp kurmuşlar ile alim ölümün alimden şunu anlayacaksın iki kısımlar yani fıkıh usulü fıkıh bir yemek usulü hadis bir yemek usulü Arap dili ediliyor. yani alet veriyor sana bu masları anlamak için verilen altyapı usuller bunları ölümün alim diyor işte buralarda kendisi ölümün alim öğreniyor hadisin fıkıh usulü teşhirini vesaire ilim aldığı alimlerin ar, e, alimler arasında en meşhurları şunlar birisi babası ikincisi amcası sonra Şeyh Abdullah İbni İbrahim Ennecdi El-Medeni kim? Şeyh Abdullah İbni İbrahim Ennecdi El-Medeni Şeyh Muhammed İbrahim Esindi El-Medeni yani o zaman kaç oldu şu an babası başka amcası Şeyh Abdullah bin İbrahim Ennedbi Elmedeni 3 Şeyh Muhammed bin İbrahim Esindi Elmedeni 4 Şam ulemalarından Şeyh Eddaristani Başka Şeyh Abdullah İbni Abdullatif Bunlar meşhurları ve diğerleri Bunlardan ne yapıyor? Bilim talep ediyor İlme başlama e, yaşları ile ölüm yaşı arasına baktığımızda yaklaşık 80 sene boyunca ilimle iştigal ettiğini, ilim öğrendiğini, ilim okulunu okuttuğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. 80 sene boyunca ne yapmış oluyor aslında? Çünkü 91 yaşında ilimle iştigal ettiği Kur'an ile beraber bakacak olursak yaklaşık 80 sene ilimle iştigal ediyor kendisinin sabır, büyük gayret ve insanların hidayet bulması için hırsı gibi meziyetleri zikrediyor ne büyük gayreti sabrı ve insanlar insanların hidayet bulması için özel bir hırsının olduğu meziyetleri kendisi hakkında zikrediyor bazı tarihçiler diyor ki kendisi hac ettiği zaman Kabe'ye gidiyor Allah subhanahu ve teala dua ediyor diyor ki ya Rabbi sen bana bu davete yardım et ve insanlar tarafından kabul görmeni nasip et ve inşallah da Allahu Alem zahire bakıyoruz inşallah duası kabul olmuştur çünkü bütün kitapları değil bütün dünyaya ulaş, ulaşmıştır ve hala günümüze kadar da insanlar bunun kitaplarından şeyhin kitaplarından faydalanıyorlar Allah Azze ve Celle de onun bir imdar etmiş şartlarıyla ve o günden bugüne kadar birçok e, insan idare etmesiyle gösteriliyor tabi sonra bir dönem geliyor şeyhin davet hayatında şeyh çok kere ne yapıyor sıkıntı veriyor sıkıntı çekiyor eziyet veriyor hatta bir seferinde kendisi Basra'da e, ilim talep ediyorken gördüğü şirki şeylere karşı emne bu amel münker yaparken ne ederken yani bu sebepten dolayı mezzetliği için bu şirklerden bir bilgiler ehli toplanıyor Hadi sense şeyh mazlumun ne kılıyorlar çok kötü şeyhi görüyorlar hatta öyle hale getiriyorlar ki şeyhin üzerine şuyanıyorlar bunu öyle sıcağının tam ortasında ne yapıyorlar bahçeden defediyorlar çıkarıyorlar şey kendisi bu halde tabi yürüyor gidiyor yanında ne yemek var ne içecek var hiçbir şey yok bu halde güneş altında yürüyor ta ki artık yani düşüp bayılıp belki ölecek hale geliyor bu haldeyken Zübeyir, Zübeyir ehlinden bir adam eşeğin üzerinde giderken şeyhle karşılaşıyor karşılaşıyor ona su içiyor onu eşeğin üzerine alıyor onunla beraber Zübeyir bölgesine taşıyor takip böyle şeyh kurtulmuş oluyor sonra bazı merhaleler geçirdikten sonra Allah Azze ve Celle Muhammed Çoğuyla zaten kendisine ne yapıyor? Yardım ediyor ve davetini inşallah bereketleniyor Şimdi elbise anlattık Böyle hal olarak böyle Şimdi bu elle Yani kitabın kendisi Burası önemli arkadaşlar Okuyacağımız kitap ismini kitabın muhtasar olarak ismi, meşhur olarak ismi ve Türkçe'ye çevrildiği ismi ve herkesin beğenmenin bu şekilde bildiği muhtasar ismi anladık nedir ki sabit kitabın tam ismi ise Kitab-ı Tevhid Ellezî huve hakkullahi alel abid Kitab-ı Tevhid Ellezî huve hakkullahi alel abid Ne demek? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan tevhid kitabı Gerçek şimdi o tevhid kitabı Kitabı tevhid ettiği mekana gelince yani nerede? Hangi bölgede bu kitabı tevhid ediyor? Tarihçiler ve ilim ehli bu kitabın nerede tevhid, e, tevhid edildiği hususunda itilaf ediyorlar aralarında davet tarihçisi olan Hüseyin İbn-i Gammen Hüseyin İbn-i ki bu ee, Şeyh Rahimullah'ın siyerimiz ve anlatan en çok aktaran şiirden birisidir ki zaten kendi şeyhin talebelerindendir buna göre e, kendisi Ravdat-ı e, Ravdat İbn-i ve zikrediyor ki Şeyh bu kitabı nerede yazmış? Kureymela'e Süreymele bölgesi diye bir yer var bir belge var bir bölge var orada tehlif ediyor Şeyh'in torunu e, Şeyh Abdurrahman İbn Hasan diyor ki hayır ona göre Şeyh bu kitabı Basra'da ilim talep ediyor yani Basra'da ilim talep ederken bu kitabı yazıyor Basra'daki medreselerde bulunan hadis kitabından bellek yapıyor şimdi baktığınız zaman kitabın hadis hep hadis içeriyor oradaki hadis kitaplarından ne yapıyor bahsediyorsun medreseler, medreseler hadis kitaplarından bu hadisleri alıp toplayarak bu kitabı ne yapıyor bu kitabı dağılıyor bazı ilim ehli diyor ki bu iki görüş arasında yani Muhammed bin Abdülhamid'in talebesi Koremela diyor sorunu Basra diyor diyor ki bu iki görüşün arasını cem etmek mümkün bu görüşün arasını ne yapmak cem etmek mümkün diyorlar ki nasıl cem edilebilir diyorlar ki ihtimaldir ki Şeyh Rahimullah kitabı tevhid etmeye Basra'da başlıyor Kureymala bölgesinde ise tamam dedi mümkündür o gördüğünü söylüyor birisi o da gördüğünü söylüyor yani dinin söylediği Hazreti Hazreti Ayşe radıyallahu anh böyle Resulullah yaptı üşememiştir Ebu sahabe üşemeni söylüyor şimdi bir tenakuz mu Ayşe radıyallahu anh gördüğünü söylüyor Ebu sahabe gördüğünü söylüyor bu mümkündür yani hayırlar için bunun etme tenakuz olduğu zahir değil tamam mı Şimdi kitabın içeriğiyle alakalı önemli bilgiler verelim inşallah. Bazı ilim ebbe diyor ki ahiler, kitap 66 baktan oluşuyor. Şu bak bahsediyorsunuz. Bazıları diyor ki hayır 67 baktan oluşuyor. Neden? Hani bu kitaplarda bir hayır veya bu kitaplarda bir hayır değil ondan dolayı yok. Aynı kitap ama itilaf var. Aynı Allah subhanahu ve ta'ala'nın kitabı gibi. Kaç ayet olduğu itilaflı mı? İtilaflı birisinde bir miktarda bir ayet yoktu da ihtilaf ettiler bir, bir kısım Kur'an'da eksikti ihtilaf ondan dolayı yok kitabın orijinal aslı ortada ama vakfı yerlerinde de şey Kur'an-ı Kerim duruş yerlerinde de şey oradan çıkıyor aslında bir şey yoksa kitap zaten elimizde ama kitabın orijinalini de ben getirdim göstermek için kitabın orijinali budur ama 67 bakımı 66 bakımı tartışmalı neden tartışmalı şimdi Muhammed bin Abdülhab her bak başına başladığı zaman ne der mesela bir tane açalım ortadan diyor ki babu maca fi, e, fi kuhar ve nahir kahinler ve onlara benzeyen onlar gibi kişilerin hakkında gelen sözler diyor bir başlık atmış ama başlığın başına ne demiş Bak sadece kitabın başında kitab-ı tevhid diye başlamış bab bazıları demişler ki o kitab-ı tevhid dediği yer babtan sayılır o yüzden 67'dir bazıları demişler o mukaddime kısmı sayılır o yüzden 66'dır tamam çok büyük bir seferisi yok yani bu kıyam aralarındaki kitap yani aralarındaki bir ihtilaf yani, e, ihtilaf yani nereden başlamış oluyor kitabın başlangıç kısmından sadır olmuş oluyor ancak razı olan hangisi ilim Allah'ın katında razı olan görüş yani tercih edilen görüş bu en baştaki kısmın bab asli olduğudur bu onu bab kabul edecek her ne kadar bab lafı o yüzden kaç sayacağız 67 neden Allahu alem çünkü kitabın diğerlerine göre mukaddime olan o kısmına ki bize göre bab sayıdadır baktığımızda diğer baklardaki izlediği memnunun aynısını izlemiş ayetleri sardırmış hadisleri sardırmış sonra vesailler demiş yani çıkan hükümler ve ahkamlar aynısını yapmış ikisini o yüzden anlıyoruz ki ilk kısım mukaddime değil diğer bakların kısmından Allah Allah. tamam bunu anlamış olalım inşallah Peki şimdi şeyhin kitapta izlediği menheç ve kitabın usulü Burası da önemli Şimdi şeyhin kitaptaki usulü ne? Nasıl bir usul şey diye teyit edersin? Şeyh kitabı öncelik de batlara bölüyor. Burası çok önemli. Kitabı ne yapıyor? Batlara bölüyor. Bir Bukhari düşünün ne yapmış? Kitabını batlara bölüyor. Şeyh Rahimullah da kitabını ne yapıyor? Batlara bölüyor. Galip olarak galiben yani batlarda izlediği yol am yani genel olan şeyleri has yani özel olanların önüne alıyor ki bunu izlediğiniz zaman işlediğiniz zaman kitabı davranıza genel olan şeyleri ne yapıyor daha özel olan şeylerin önüne alıyor ehenleri ise yine ehemleri de mühimlerin önüne alıyor yani mühim hepsi mühim sonuçta söylediğimiz bazıları var daha ehem işte bu daha ehem olanlar yani daha mühim olanları ne, oluyor, ne yapıyor diğerlerinin daha alt seviyede ehemmiyeti olanların ne yapıyor? Önüne alıyor tamam kitaptaki usulü Kitapların da çok kısa da olsa rububiyet ve isim kitap tezgidinden bahsediyor çok kısa da olsa her ne kadar belli olsa da çok kısa asıl olarak odaklandığı yer noktalar ise ilgiyettir ki bunlar ne diyor tavsiyeler bilmiyorsunuz işinde ve Şeyh Abdülaziz kimdi Hafizeullah diyor ki Allah-u Alem bunun iki çözümü var birincisi şeyhin dönemindekiler neden bu ünlüye sözü ağırlık etmişler? E, tabi sahilse ağırlık döneminde bile olacak. Bu kitap neden ünlüye sözü ile alakalı? Diyorlar ki bunun iki sorunu var Allah'a Allah. Bir, şeyhin dönemindeki asıl hastalık neydi? Ünlüye sözü O yüzden zaten Şeyhül İslam e, e Muhammed bin Abdülhamid ilk yazdığı kitap hangisi? Raci olan bir yaşadığı kitabı koyar her ne kadar seviye olarak üç esas ondan daha mutlaka da olsa daha az derece seviyesindeki kişiler için de olsa yine de Şeyh Rahimullah kitab-ı tevhidi ilk yazdır ilk yazmıştır ilk yazdığı kitabı ilk yazmıştır evet. birinci sebebi neymiş o zaman arkadaşlar o zamanki hastalık ileziyet tevhidiyle alakalı ikinci sebebi de özellikle ilk asırlardan beri bunu zaten bahis yapan da görür rububiyet ve isim sıfatlar ile alakalı tehlikeler çok fazlaydı daha hala bile günümüzde ancak ile alakalı tehlikeler bu kadar fazla değildi Muhammed bin Abdülhar işte bu noktaya e, önem göstererek onu da canlandırma adına uluhiyet tevhidi hakkında hemen hemen kitapların hepsi özellikle uluhiyet tevhidine uygun şimdi kitabın önemine geldi arkadaşlar yine Şeyh Abdülaziz Etkindi diyor ki tevhid ulemaları icma etmişlerdir bakın bu çok önemli bir tevhid ulemaları tevhid beş eden ulemalar şeyhten sonra icma etmişlerdir ki şeyhten önce şeyhten önce dahi derleme olarak muhtemelen ancak hangi noktalarda külli olarak bütün kitapların için demiyoruz hangi noktalarda bütün kitaplardan için icma etmişlerdir ki şeyhten önce derleme olarak güzel bir topluya almışlardır düzgün ürünü takip olarak şimdi bu insanlar bunda böyle gidiyor yani ne yaparız aklımıza ne gelirse Ona atarız onu anlatırız alimler öyle değil A'yı neden C'den önce almış, C'yi neden N'den önce almış, bu babı neden bu babdan önce almış hepsinde kasıt vardır halimler diye biz bunları tahlil ediyoruz zaten Allah'ın izniyle olarak dedi, bugün ilmi tertip olarak sonra taksimat olarak meseleleri taksimata bölerek Uluhiyet tevhidi hakkında bu kitap gibi bir kitap yazılmaktır söylediğim özellikler arasında bu Allah Şeyh Abdülaziz Özgür diyor ki sevgili ulemalarımızda ne yapmışlardır? İcma yapmışlardır hem şeyhten önce hem de şeyhten yani bu biraz şeye benzer bu ara yani meşhur bir kısadır Nasıl oturuyorlar yani diyorlar e, oradan diyorlar dünyanın tam göbeği ortasında da o da eşeğin üzerinde diyor ki eşeğinin tam sağ arka ayağının altında diyor adam diyor nasıl oluyor diyor inanmıyorsan ölçüde bak şimdi neden söyledik yani kitap ortada var diyen bir insan bir kere bir ehli olmak zorunda ehlinden kimse görmedim ben ve birçok insanlar bunu böyle hissediyorlar bilmesi duyduğunu hep diyor ulemalar İbn Abdülkadir'in Muhammed İbn Abdülvahap'tan önce ne de sonra söylediğim noktaları dikkat edin bakın ondan daha ilk kitap yırtamıyorum söylediğim noktalar Ne de söylediğim noktalar bir daha yorulun sonra bu yanlış anlaşılabilir bak başlıkları sıralamasında soru sıralamasında dinin tartıklarında darlamasında bunu yazı kitap gözünü söylüyorlar Allah'u Şeyh bu kitabın içerisinde ayetler, hadisler, eserler ve bazı ilim ehlinin sözlerini yer O zaman kitabın içerisinde neler varmış ayetler, hadisler, eserler, sadece ve bazı ilim ehlinin sözleri bunlara özellikle ne yapıyor? Şekil vermeli kitabın içerisinde yer verdiği toplam hadis sayısı 25 bakın bu malumatları kolay kolay hiçbir yerde bulamazsın çünkü şefkili özel bir bahis yapmış Allah razı diyor ki kitabın içerisinde yer verdiği toplam hadis sayısı 125 takriben yarısı bu hadislerin yarısı sahihinde geçen hadisler yani ya Bukhari Müslüm'ün sıfat ettiği ya Bukhari ya da Müslüm'ün ayrı ayrı kabul ettiği rivayetler olmak üzere yarısı sahihden gelir tamam müttefakın aleyh ayrı sahihden ayrı yani içi de Bukhari Müslüm'dedir ama müttefakın aleyh dedim mutlaka içinde ne yapmıştır Bukhari'ye Müslüm vardır sahihden gelirler yani ya Müslüm ya Bukhari tamam ve bu 125 hadisin çoğu kütüb-i kütüb dışına çıkmamıştır bu hadislerin çoğunu, ne kütüb-i kütüb dışına çıkmamıştır bu hadisler mücmel olarak söyleyecek yani bu hadisleri mücmel olarak söyleyecek olursak sahih hadislerden hasan hadislerden ve az da olsa senedi hakkında konuşulan az da olsa senedi hakkında konuşulan ancak mecmu turukuyla yani tariflerini e, toplayarak isticat edilecek deli olarak getirilecek seviyeye ulaşmaktadır bu hadisler yani ya sahih ya hasan derecesinde ya da hadis hakkında konuşuruz zayıf olabiliriz bazı işgaller var bizde ama topladığın zaman mecmul fıkhıyla ne? sahiptir genel olarak mecmul olarak bahsedecek olursak ve yine bu hadislerin çok küçük bir kısmı ki bu biraz tahsil ediyor şimdi çok küçük bir kısmı zayıf ancak şer'i kaideler ile bakın buralar çok önemli cümleler Şeyh Abdülaziz'in söylediği bu hadislerin çok küçük bir kısmı zayıf ancak dikkat edin bir hadisin zayıf olması illa onunla lafıyla onunla delil getirilmeyeceği anlamına gelmez çünkü hadis zayıf olabilir ama o manada ne vardır bir ayet vardır onu destekleyen sana bizi zayıf olarak öne çıkarsın zayıf olduğunu belirtirsin o çok önemli değil ama ne mana olarak sayı olduğunu söylersin o yüzden alimler buraya vurdu, vuruyor diyor ki ve yine bu hadislerin çoğu küçük bir kısmı e, pardon çok küçük bir kısmı zayıf ancak şer'i kaydeler bu hadislerin manasını delalet etmekte şer'i kaydedir Şimdi zayıf olan ne? Hadisler de ayrıca var onda güzelim. Ancak kitapta zayıf hadis üzerine dört çok önemli bu cümle. Bunu şanlıkla anlatalım. Ancak kitapta zayıf hadis üzerine bina edilmiş tek bir bab dahi bulunmuyor. İkisi ayrı şey. Bir babda zayıf hadis bulunması ayrı bir şey ama babın kendisinin tamamıyla zayıf rivayetler üzerine bina edilmesi ayrı bir şey 5 bak 5 hadis vardı bir bak 3 hadis vardı belki 2 tanesi de 25 hadis var belki 4 zayıf önemli değil ama mutlaka bir tanesi sahiptir yani zayıf bak komple ihticac edilmeyecek rivayetlerle dolu olan hiçbir bak yok tamam beyanlıyor inşallah ancak tabi Allah-u Alem bazıları da şeyhin zikredilmiş olduğu hadisler arasında bırakıyor inşallah buraya bırakalım mutlaka Allah-u Alem şeyhin zikretmiş olduğu hadisler arasında isnadının zayıf olduğuna dair ilim ehli tarafından ittifak edilen hiçbir hadis bulunmuyor ittifak edilen bırakın işte bu aslında en büyük bir noktası her ne kadar belki cüzûl-i muhaddisin hadise zayıf demiş belki mevzu diyenler çıkmış ama mutlaka onu hasanlayanlar onu destekleyen alimler de çıkmış arasında bu çok büyük bir tehdittir bunu tehditlemek için belki özel bir bahse ihtiyaç var ama bazıları bunu özellikle vurguluyorlar bahsediyorlar ve bunlardan bir tane şey kabul etsin çok önemli arkadaşlar tamam. Şeyh Abdülaziz şimdi ben derslerine e, bir müddet okudum kendisi Medine'de Şeyh İbrahim Mesih'in talebelerinden kendisi Akile'de baya e, mütemekkin genç birisi ve birçok surette meşahitler tarafından oku, e, birçok e, meşahitler yüzünün okumuş ve şu anda da artık kendisi hadisesi şeyh durumunda ve ders haftalarında ne yapıyor? Ders haftalarında ders veriyor. Surette Medine'yi Medine'yi e, e, aslını bilmiyorum Medine'li olup olmadığını ancak kendisi Arap yoksa o senin söylediğin bir şimdi daha var o ayrı bir şey o ayrı o büyük olan o büyük alim o vefat etti de zaten bu ayrı bir şey bu genç yaşı daha yaşı yani çok mütemekkin daha bunun yaşı 36 yaşında ancak yazdım o kadar mütemekkin açıdır yani düşün Şeyhülislam 20 yaşında tekrar veriyor Allah subhanahu wa ta'ala bazı insanlara veriyor ben kendim sadece e, akıllı vakti derslerinin bir kısmına katılmıştım evet. şeyhin kitaptaki biraz da ona değineceğiz alimler diyor ki şeyhin fıkhı bab başlıklarından bu bab başlıklarındaki sıralamasından ve babların sonlarına koyduğu mesaillerden, meselelerden çok iyi anlaşılıyor sonuna meseleler söylüyor bab başlığın çıkan hükümler bütün bu anlattıklarımızdan çıkan hükümler diye böyle meseleleri söylüyor çok kitapta bakların sonlarında zikrettiği mesaillerin sayısı yaklaşık 600 Bakalım bu önemli bir Şeyh her babın sonunda ne? 10, 15, bir baktan sonra 20, 8, 7 böyle mesailer zikreder Toplam mesaillerin sayısı yaklaşık 600 bu bahisler özellikle bazı e, bahisler özellikle sayıyorlar bunları ve diyorlar ki 591 maç yapımı Mehmet Sözler araştırmıyor 591 tane ne? Mesail içermekte Kitabın baskılarını gönderiyor arkadaşlar Kitabın baskıları çok ama çok fazla basıldı Kitaplı kitap dünyanın birçok bölgelerinde özellikle Suud'da binlerce nuska ve onlarca yayın evi tarafından ayrı ayrı baskılarla bu kitap basıldı ee, ve ben hemen tabi göstereyim benim kendi şu an elimdeki baskı bu bu kaçıncı e, baskı bakın işte birinci baskı da kaçıncı yıldı yeni ortaya 2000 yılı ben bunu Medine'de almıştım yani. evet Medine'de almıştım bu 2007 baskı bu en güzel nuskalardan bir tanesi bu elimdeki nuska en güzel nuskalardan bir tanesi bu nuska e, bunun özelliklerinden bir tanesi bir kere şey bu nuskayı hazırlayan işi bilen birisi tanımıyorum ancak zahiren anlaşılıyor baktığında harekeleri yapmış ders çöken sonra bazı muska farklılıklarına değinmiş muska farklılıkları önemlidir muska farklılıklarına değinmiş altta önemli bir not vermiş ve kitabın girişini de çok güzel yapmış tamam ee, üzerinde duran bunu Abdullah İbni Muhammed Şumrani diyoruz tamam o yüzden bunu tabi baktığını şu an çünkü çok fazla haddinden fazla zaten saymaya kalksak da şimdi bilemeyiz bitiremeyiz kitabın şahlarına gelince burası önemli bu kitap küçük orta ve geniş hacimli olmak üzere geniş olmak üzere ilim ehli tarafından defalarca şah edilmiştir defalarca şah edilmiştir bu kitabı ilk şerh eden kişi ilk şerh eden kişi şeyhin torunu Şeyh Süleyman İbn Abdullah İbn Muhammed İbn Abdullah şeyhin torunu Şeyh Süleyman İbn Abdullah İbn Muhammed İbn Abdullah Şerh ettiği kitabın ismi Tevhidul Azizul Hamd'dir Bu kitabı ne yapmış? Şerh etmiş korumu ne diye isimlendirilmiş? Tevhidul Azizul Hamd diye isimlendirilmiş Hicri 1233'te vefat ediyormuş Hicri korumu 1233'te vefat ediyormuş Bu kitap Kitab-ı Tevhid şerhleri arasında ya en önemli yerinden zümrüne söylüyor ya en önemli yerinden ya da en önemlisi bu şey. ya en önemli yerinden ya en önemlisi de çok hacimlidir kalındır geniştir çok ünlüdür ve ünlü olmasının sebebinden kendisi muhaddistir ve çok e, dehşet şekilde hadis münakaşalar yapmıştır ve e, hakikaten işinde hadis dışında akide işinde mütemekkin olduğu zaten kitabın kendisinden gayet açık ve şahlar en geniş olan budur ki e, budur en geniş olanlardan bir tanesi budur ancak bakın en gençi bir olduğuna rağmen şeyh bunu tamamlayamadan vefat etmiştir korunu bu kitabı ne yapmıştır tamamlayamadan vefat ediyor Rahmanullah nereye kadar geliyor kitaptan Maca etinin münkiri el kadar kaderi inkar edenler kaderi inkar edenlerin durumu babı o kısma kadar geliyor ve bu bab baktıktan sonra zaten kitabın bitmesine yedi bak kalıyor kitabın bitmesine yedi bak kalıyor zaten o kitapta Resul Aziz Hamid'i dedik ya şeyhin torunu şarj ediyor şeyhin bir tane daha torunu var o da şarj ediyor kitabı çok hızlı gidiyor şimdi ona göreceğiz birazdan o yüzden şu an Tevfir Aziz Hamid'i batan yayın evleri dünyada kitap eksik kaldığı için geri kalan kısmını Tevfir Meclis'ten o da torunu olduğu için nasıl ekletmeler ve kitabı öyle kalmışlar tamam ne öyle kaçırıyor inşallah yine kitabın yazılmış olan en önemli şahlerinden biri az önce dediğim gibi müellifin diğer bir torunu olan kim? Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'tir tevhid etmiş olduğu bu şah, kitabın ismi isimlendirdiği için Fethül Mecid Fethül Mecid diye isimlendiriyor bir gün bu kitapları okumaya noktalanmışsanız Arapçanız da varsa inşallah mutlaka mutlaka bu kitabı birden fazla okumanız gerekir çünkü en vakit en önemli kitaplardan bir tanesidir şahlar arasında eşi benzeri azmış çok ünlü bir kitaptır ve Şeyh Binbaz'ın da buna tarifleri vardır işte. ve basılan fakir yediklerin hemen hemen %90'ı Şeyh Binbaz'ın tarifleriyle basılmıştır bu şarjın da özelliği nedir ama bakın dikkat edin bu çok önemli bu kitab-ı tevhid şerhleri arasında en meşhur olan ve en yaygın olandır özelliği en meşhur ve en yaygın olan budur en meşhur ve en yaygın olan budur şey Hicri 1385'te vefat ediyor şey. bu kitabın diğer bir özelliği dedik ya ilk torunu ne yazmıştı? tevhid Aziz Hamid Şimdi tevhid azir hamidin içinde bazı işgaller olabiliyor yani böyle fazladan söylediği şeyler veya çok kere tekrarladığı şeyler veya belki de hata ettiği şeyler bu kitap onun tevhilidir yani böyle tabi tutumda ayrılanmış halidir böyle de bir neyi rastladım özelliği var son kısa bilgi daha verdikten sonra son kısa bir şeyler anlatacağım inşallah şey e, dersi bitecek muasır alimlerimizden biri şarj edenlerden birisi muasır alimlerimizden biri şarj edenlerden birisi Şeyh Ebun Hüseyin pardon e, Şeyh İbn-i Teymi'nin şeyhi kim? Eşek Sa'di Şeyh Sa'di bunu çok mutlaka bir şekilde ne yapıyor? Şerh ediyor ve Gürabani'lerde ne yapıyorum zaten? Bakıyor şu an Gürabani'nin üretim kitap kimindir? Aslı Muhammed İbn Abdullah'ın Ha kırmızı olan kırmızı olan ha. Muhammed İbn Abdullah'ın Şerh eden kim? Şerh eden Abdurrahman Esadi Kitap bilir Kitap bilir İrşad eden kim? Abdurrahman Es-Sa'di Bu Abdurrahman Sa'di kim? İbn Hüseyin'in şeyhinin tevkiyle basıldı Kim baktı? İrada Ve Allahu Alem muasri arasında tarihte en çok satılmış kitap arasında İlk kaçtı Allah'ın yani 1 milyon üzerinde olduğunu biliyor 1 milyon üzerinde bu kitap basıldı ve satıldı ancak tabi Türkiye ortamında insanlar tuhaf görüyor buna hadis yok diyor şimdi oraya girmiyor inşallah bunlar o kitabın vasıla arasında döndüğü çok attır yani şimdiki dakik ünlü ibareler inşallah bir nasıl olsa bir de ondan bir farklı okuruz usulünü falan nasıl usulünü arasında orada açıklarım anlatmak istiyorum tamam muasır alimlerimizden bunu şerh edenlerden birisi dedik ki ne Abdurrahman Esra'da şerri çok muhtasar olmakla birlikte çok önemli faydalar içermekte bu kitabın kadrini bilmek lazım çok önemli niye dikkat edin madde madde faydalar var dikkat edin tefekkür edin o faydaları üzerinde çok sahibi onu nerelerden çıkarmış nasıl cümleler kullanmış bunlar çok önemli o yüzden çok istifade ediyorsunuz şimdi yine muasır alimimizden bunu şerh eden kim? El-Kavlül Mutu Ala Şart Kitab Tevhid adlı adı altında İbn-i Teymi'nin şerhidir ve bir insan gelip ders ediyor aklı şu kitabı tevhid okuyorsunuz acaba muasırlar arasında geçmişi söyledik en iyi şerhler hangisi sorunları falan muasırlar arasında en ünlü, en güzel ve en kapsamlı şerh kimdir dediğimiz zaman şirk oturmuş iki güç şöyle kalmış bu kitaba ne yapmıştır? şart olmuştur ve Allah alem bir sene kadar da Türkçe söylenecektir şimdi yine şart edenlerden bir tanesi alimlerimizden İhanetül Müstefid Şah Kitab-ı Tevhid adı altında Şıfrezan Salih El-Bezdan'ın yazdığı şahlardan o da şöyle kalın olmakla birader yazıları şeydir onun e, biraz küçüktür aslında o Hüseyin'in kitabı gibi biraz büyük harflerle daha böyle kuytoları büyük olan harflerle yönetildi belki o da ona çünkü geniş yine en güzel şerhlerden bir tanesi muhasırlardan Salih Alif Şeyh Salih Alif Şeyh şu anki Diyanet İşleri Başkanı olan Abdülaziz Alif Şeyh ama onun amcasının oğlu Salih Alif Şeyh en güzel şerhlerden bir tanesi de o Tenzih adı altında ne yapıyor? Bunu şerh ediyor ve daha birçokları en meşhurları bu Yine Şeyh Zülbeyin Rahimullah Abdurrahman Cezmi geçenlerde vefat onun şartı basıldı yani şimdi ben çok öncelerini hatırlamıyorum basılmış mıydı bundan benim çocuk olduğum dönemlerde ancak sonradan ben bu kitabın basılmış halini gördüm ama ne zaman basılmış tam bilmiyorum en güzel şartlardan bir tanesi de o da ama bu şartların hepsi saydığım muasırların hepsi tehlif değildir ya cümle şöyle okuyun biraz şey oldu hiçbirisi tehlif değildir bu saydığım muasırların Hüseyin'in şartı, Tevzan'ın şartı, Salih Ali Şeyh'in şarkı, e, şarkı falan hiçbirisi teorisinde yoktu ders halkalarında bizim şu anki ders halkası gibi ne yapmışlar anlatmışlar talebeler de bunları ne yapmışlar kaleme dökmüşler şeyhler öldükten sonra ilim talebelerine bu kitapları arz etmişler onlar da farklı etmişler cümle hataları kırık cümleler veya çıkaracak şeyler koymuşlar böylece bakmışlar tamam ve hala da bu kitap yazılmaya e, okutulmaya okunmaya, ezberlenmeye devam ediyor. Bu kitap bu özelliklerinden bir tanesi şu. Mesela ben kendi e, bu kitapla alakalı tabi onu da anlatmam lazım. E, kendi bir haftasını kısaca anladım. Ben şu gittiğimde Şeyh Serhan da ilk gününe başladım insanlarımla. Şeyh ben halkasına başladığımda kendisinin usulü var. Ne yapar? Bir insan der ki Şeyh ben senden bunu talep ediyorum. Her gün 10 ilim alabilirsin çünkü böyle 150 küs tane talebesi var ona grup geliyor 10 dakika ötüyor şey gidiyor yeni gidiyor 10 dakika ötüyor gidiyor 3 saatte 5 kişi falan ötüyor böyle 3-4 saatte 10 dakika ama 10 da verdiği fayda sen sabah akşam sabahtan akşama kadar iştigal ediyorsun yani öyle faydalar veriyorsun diyorsun ki şey ben senden ilim talep etmeye istiyorum son diyor ki tamam şartları ver hemen çıkarıyoruz önünde böyle bir çöpak var böyle onlar da belki bir de 100 tane böyle bir hemen çıkarıp bir tane sana hediye ediyor sonra sen biliyorsun onu özlerdir özlerdir her gün bir sayfa bir üç sayfa ne kadar özlerliyorsan çok önemli değil özlerliyorsun ve şeyhin orada adamları var yetiştirdiği talebeler var onlara ezberlik sanıyorsun ve şeyh o, e, o günkü ezberinden tepki alıyor evet ezberlik değil öyle öyle öyle öyle bitiriyorsun bitirdikten sonra ezberini baştan sona tekrar onun talebelerinden 3-4 tane talebesi var ezberinden sunuyorsun ona ezberliyor sonra ne oluyor o şeyh diyor ki şeyhin talebesi eğer kabul ederse senin ezberlemiş şeyh diyor ki bu ezberlemiş şeyh onun tepkisini alıyor sen ezberlemiş kabul ediyor sonra devamlı yeni halkalar oluştuğu için sen bir halka daha oluşsun beklemeye gerek yok hep gerek duymuyor hep bir yeri gidiyor zaten bir yeri geliyor bir yeri gidiyor çünkü neden küçük küçük kitaplar bunlar 10 15 yıldır mutlaka her iki bir halka oluyor, oluşuyor orada onu ezberliyorsun sonra sana onu okutuyor onu okuturken onu okutması bir hafta falan sürüyor sürmüyor bile belki 5 günde falan bir şekilde sana okutuyor onu okuturken sen bu arada kitabı teyidi onda okumayı öğretmenirsen şartı var ezberlemeye başlayacaksın ilk esasın şartını şeyhin gözünün gözünde bitirirken şartı nedir bitirdiğin gün kitabı teyiden gizli bak ezberlemiş olarak şeyhin karşısına çıkman lazım çıkarsan o zaman e, daha fazlasını almaya haklısın ve o 20 babı talebeler dinliyor 20 babı senden dinledikten sonra kitabı tevhid halkasına ne yapabiliyorsun? katılabiliyorsun çok e, e, şerhan kendinden çok e, e talep ifade etmiştik onun gerekli ilişkilerinden de katıldıklarından da katıldıklarından da ben onda başladım çünkü kitabı tevhid sonra sonra tabi dinin zalimlerinden işte e, e, Şeyh Abdullah al var çok e, mükemmel bir kitabında onda kitabı tevhidin lüksünü okudum bitiremedim iki kere ayrı ayrı okuduğumda hepsini bitirendi yani kitabı tevhidi hiçbir meşayitin yüzünün dilinde baştan sona tam olarak ne yapmadım okumadım öyle bir e, şey bana imkan nasıl olmadı şok şarkan hariç ancak e, tabi e, ne yaptım günümüzde ne kadar geçmişte ve günümüzde ne kadar şah varsa bu kitap hakkında olmuş ünlü şahlar elhamdülillah hepsini baştan sona okudum onları mesela sorunlarının vesaire hepsini okudum e, birçok kasetleri kitabı koyup hakkında yazın, e, verilmiş kasetlerin hepsini dinledim e, bu şekilde kitabı çocuk yeni muasırlardan bu kaybın Fevzan'ın olsun, Hüseyin'in olsun e, Teala Ali Şeyh'in olsun kitapların hepsini okudum benim burada size vereceğim vermeye, vermeye çalışan malumat inşallah akıla tabi tabiyle bunların bazı malumatlardan kopyala yapıştırılacak inşallah Allah'ın bunları ben birini yetince size birini döndüğünde anlayan tutasına kadar bunları böyle anlatıyor işleyeceğiz önümüzdeki haftalardan ben kitaba tam giriş yine yapmayacak şu manada tecrübe giriş yapacak en mukaddim olacak en önemli nokta budur zaten tamamıyla bizim kitabı tevhidi anlamamıza bir yardımcı olur şimdi e, burada e, hepimizin not almasını istediğim önemli birkaç hususu burada e, beyan ettikten sonra çok kısa zaten e, 4-5 dakika var e, bitireceğiz inşallah şimdi bakın malumatlar verilirken derste, derste için işlenirken meseleleri sık için ve istifade etmemiz için şüphesiz konuya bu dönem daha halkalarımda kendi ilim talebesi döneminde alimlerin bilimden istifade ettiğim önemli tutuk husus aklıma geldiği kadar lazım belki 9'dur 10'dur aklıma geldiği kadar sonra ileride paylaşırım aklıma gelirse unuttuğum noktalar özellikle arkadaşlar dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesidir ders işler, işlerken eğer icma zikrediliyorsa mutlaka o icmayı hıfzetmeniz lazım icmaya çok önem gösterdiğimiz lazım şimdi Kur'an sünnetten delil getirmek mi daha üstündür icmada icma mı daha üstündür hangisi tabii ki icma daha değil mi dikkat edin bakın Kur'an sünnetten üstündür demiyorum yanlış anlamayın neden üstündür diyorum Kur'an sünnetten delil getirmekten üstündür çünkü herkes delil getiriyor delil getirmeyen var mı şimdi Kur'an sünnet yoksa kabul eder mi arkadaşlar eder değil mi not olabilir ayetten mutlak mukayyet olabilir mi? Bir ayetten onu zannediyorsundur onu hassaslan bir rivayet vardır bu da mümkün mü? mümkün bir rivayet e, müznazdır onu mufassallaştıran rivayet vardır sen bunu bulmadan o müznaz işe öğrenmeyeceksin nokta doğru mu? bir sürü şey var değil mi? nastan biliyorsun ama icmada hiç biliyor o yüzden ümmet icma etmiştir ki icma baktığım zaman iki kitaplarında aynı büyük fakirlerini sözü eder icmadan belirgeçilmiş Kur'an sünnetten delil getirmekten daha güçlüdür tamam Kur'an sünnetten güçlü değil çünkü zaten hiçbir delil yok ki şey hiçbir icma yok ki delilsiz olsun alimler usul alimleri ihtilaf etmiştir delilsiz icma olur bazen şey olur ama razı olan görür her icmanın delili vardır şimdi bir insan gelip şöyle sorabilir Şimdi bir e, kaset takmak zorunda kalabilir belki 5-10 dakika olacak çanta atıyoruz ama bakın onun içinde bir tane paket olacak onun ver kardeşim onun içinde bir tane paket olacak onu parçalarına inşallah bir şey tamam buyuruyor inşallah Tamam. Ne demek? İcmadan delil getirmek daha üçüncü lafını kullanmış olabilir ve Hossein çok daha güçlüdür isticat etme bakımından bir insandan bir insana sen Kur'an e, sünnetten bir hadis getirebilirsin değil mi? E, fıkıhla alakalı düşün mesela karşı taraf bunu reddedebilir mi? reddedebilir kendine göre farklı bir hadis vardır değil mi? ki nitekim sahabeler dahi aralarında fıkıhta birçok mevzuda ihtilaf etmişlerdir selefimiz bizim tarih boyunca fıkıhta ihtilaf etmişlerdir değil mi? hiç kimse bir ürünü vermemiştir ya sen nasıl şu delile mukalefe edersin çünkü onun da kendisine göre neyi var delili var ama icmada böyle bir şey bulabilir mi? niçin ümmet Ebu Hanife'yi yarmıştır? Ebu Hanife'nin kendisine delil, göre delili yok mu imanda var? Allah Kur'an'da ne diyor? Amel ve ameli salihat iman edenler ve salih amel işleyenler bak amel imandan ayrı diyor demek ki amel imandan ayrı bir şey amel imandan bir değil bak bir delili var sanki ama Dememişler Ebu senin delilin var o yüzden bir şey olmaz Dememişler Ama bakıyorsun birisi demiş abdesti bozar birisi demiş bozmaz Sebep demiş senin de delilin var Sen de delilin var ama Ebu Hanife'ye niye sen de delilin var hakkında bir şey demeyelim demişler çünkü muhalefet ettiği için Anladın Bir insan da çekiyor bakın arkadaşlar çok önemli Bir insan da çekiyor Selef'in ee, Estağfurullah bir insan da çekiyor ee, Evet Selefin imanda icması var mıdır? Amelin imandan yüz olduğuna dair Vardır değil mi? E peki dedi ki e, bu hanife selefin Selef, e, o zaman yok icması imanda Şimdi birisi dedi ki ya Ebu Hanife orada tek şart kalmıştır e, Hammar İbni Ebu Süleyman var Ebu Hanife'den önce e, Kufe fukahası var bir sürü selef var çıktı Biz diyoruz icma bozulunca yine icma var neden icma var olmakta çünkü Ebu Hanife'nin kendisinden önce icma ne olmuş bağlanmış nakil olmuş icma hasıl olmuş yani Ebu Hanife'ye bu e, şey selefe o saatten sonra muhalefet eden herkes ne kalır? içinde şart kalır o yüzden bu insanlar bir selefte icma var mıdır? vardır peki Ebu Hanife selefi mi selef? icmaya bozum bozmadı neden? çünkü ortada şart yeri var Ebu Hanife ne yapmıştır? şart kalmıştır o yüzden bunu özellikle neden vurguladım? icmaya insan muhalefet eder en, o meselede tapmış diye hüküm veriyor insana ehli sünnetin dışına çıkmış diye o meselede çünkü Ebu Hanife ehli sünnet bunu demiyor bilmek ehli sünnetin en büyük imanlarındandır ve günümüzde de hiçbir alim hiçbir alim ne Şeyh Hüseyin ne Bin Bazı ne Elbani ne diğer hiçbir şey onun seviyesine ulaşmamıştır ilimde genel kültürden tamam e, en büyük alimlerdendir hatta keza Ebu e, hatta keza İbn-i Tamam. Bunlar bu dört mezhebin imamının seviyesine Allah halim vaci olan görüşe göre buna ulaşmışlar. Şimdi bunlar büyük imam, büyük allamedir bunlar. Tamam mı? O yüzden bunlara ehli sünnete dışına çıktı zaten ebeden diyormuş. Öyle diyen zaten ehli sünnete muhalefet bir söz şey söylemiştir. Ne dediğinde Ebu Hanife o meselede ehli sünnete muhalefet etmiştir. Tamam mı? Ehli sünnete muhalefet etmiştir. Delili olduğu halde o yüzden her zaman söylediğimiz halde tekrarlayıp tekrarlayın ben bunu hayatımda benim en büyük dava olarak edindiğim davalardan bir tanesi ve hakikaten selefin bütün mantığı bütün tabi sahip ve felsefesi bütün hayatı boyunca selefin mücadele ettiği odaklandığı nokta aslında meseleyi iyice tasavvur edersen iyice düşünürsen şu nokta olduğu anlaşılıyor arkadaşlar bakın burası çok önemli ben tabi bu noktada bir e, mübalağa yapıyorum belki bu cümleler e, çok hoş olmayabilir şu manada mana olarak demiyorum ama kullanılmayabilir ama maslahat gereği bazen bir cümlelerin de kullanılması gerekiyor bu çok önemli diyoruz ki her zaman Kur'an'da veya sünnette meseleyi tasavvur etme bağımlı nasıl öyle vereyim Kur'an'da diyelim ki 1510 tane ayet sünnette de 6800 tane hadis diyor ki bu tahta bu ne? beyazdır Selef de diyor ki bu tahta siyahtır kim anlar? bir insan işte bunu aldığı an işte delaletin başlangıç noktası orada başlıyor ve bunu zaten kim mütek yapmıştır bunu geçiyor öyle sünnete bütün muhalefet öyle e, sünnette bir lafını düşünmek mümkün vesaire bunlar yapmışlar tamam neden arkadaşlar bakın bir kavram delil diyorum bak adam Kur'an'da bin tane ayet olsa zahiri bir beyaz diyorsa şimdi bir Kur'an ve sünnetin hakikaten bunu beyaz izlemesi var bir de zahiren insan bunu beyaz izlememiş için ayrılır dediğim gibi 6800 hadis 1500 tane ayet ne alırız? neden? çünkü Nebi Sasan'da diyor La teşten el ümmeti ala dalaletin Benim ümmetim dalalet üzere icma etmez Demek ki icma ettiği an Nedir bu? Haktır Bu kere mutlaka mukazet icma yazmıdır İkincisi aksine olmuş olur Aksine olmuş olur yani sebep başka bir harita var kıyamete kadar bir tayfa olacak hakikaten onlara mutalebe gelenler onlara asla zarar veremeyecek doğru mu? E demek kıyamete kadar bir tayfa hak olması lazım ve bu tarife sen diyorsan ki bilgi de 1500 tane bilinen ayeti alırız bizi ilgilendirmez o, tarz, o zaman hak kaybı yok nereden hak kaybı kalmamış olur demek ki bunu bir de söylüyorsa biz bu hak kaybı ölmüş ne olarak görüyoruz selef olarak görüyoruz bu bizim için kapsın nedir bir hüccettir çünkü neden o 1500 tane ayet ile 6800 tane hadisi anlayamamanın birçok sebebi olabilir net olmuştur belki o senin haberin yoktur onların hepsi onundur onu hastaslayan bir rivayet vardır senin haberin yoktur mutlaktır onu mukayyetleştiren şeyler vardır mücmerdir müzeylenleştiren şeyler vardır yani bunların hepsi su götürebilir ama icma su götürür mü? götürmez katı bir hüccettir o yüzden bakın şunu yanlış anlıyorlar Allah Resulü'nün bir yerde sözü ve Allah'ın sözü varsa biz Allah ve Resulü'nün sözünü terk ederiz Selefin sözünü alırsa bu küfür bunu da kimse söylemiyor dikkat edin cümleler arasına ayırt etmek lazım 1400 tane ayet 6800 tane hadis gördüm zahirinden bir beyazdır diyor istersen hakikaten cümle bir beyazdır yapsın Çok önemli değil sen onu yanlış anladığını otomatikman ne yapacaksın? Bakın otomatikman ne yapacaksın? mi edeceksin? Aksi halde dersin ki Allah'ın bıkma sıfatı vardır. Niçin bunu dönüyor mesela? Soruyor. Zaten Allah ben yemeğini e, kulunu e, canlı almak sen tevhid ettiğin kadar hiçbir şey tevhid etmedin. şimdi ama bakın sebep nasıl anlamış Ya bu adam diyor ki Allah sevdiği kadar Allah unuttun unuttun diyor Müstahsi ama başka bir şey unutmaz diyor Müstahsi ben bilgilendirmez Allah hamdolsun anlatmaz yani nasıl daha mı keyfiyetine karışmıyor ben çıkarışmıyor şimdi Allah'ın hükmet katılıyor bir sürü ayetler nasıl çıkacak işte bunlar hepsi akıl var yani selefin sehri diyoruz ya selefin sehri dünyadaki bir kuru bağlayan en büyük hüccettir selefinin sehri ayrı bakın bunu da çağırdım selefin sehri ile selefinin sehrini ayrı selefi bir kişidir bundan bir şey kadar hata yapar ürünün bir şey kadar hata yapabilir hiçbirinin kalbini Kur'an kafasının önüne geçirmiyor mücadele bıraktığı için İmandan ve anladığımızın da önüne geçiremeyiz İmanımız var Geçirmek zorunda değil Ama işte icma olayı farklı İşte ona da ne diyoruz? Selefine fehmi diyoruz Selefine fehmi Selefine fehmi burada istidrak ifade eder bizimle Yani bütün hepsini içeren bir lafıdır Selefine fehmi o yüzden İmam Ahmet ne diyor eğer senin bir konuda imanın yoksa onu terk et gerilim var bilmem var e bu insanlar ki sen kimsin yani gerilim var da sen kimsin yani bilmiyorum seni anlamadı ya sen mi anladın birisi çıkıyor mesela burada mesela bir kardeşle mesela mevzu tasavvur etme açısından mesela ne yapabiliriz e, bir mevzu münakaşa edeceğiz mesela mesela Abdülkadir kardeşimi seçiyorum Abdülkadir kardeşimi seçiyorum şimdi Abdülkadir ben mesela günümüzdeki bazı işte ehl-i sünnet çocuk sünnet içine sünnet tamir ehl-i sünnete mukavve olmuş insanlardan bir tanesi için vermek çok önemli değil şimdi ne diyor mesela kadın hayızlıyken oruç tutar hayızlıyken ne yapar oruç tutabilir sadece şimdi bakın Abdülkadir'in kendi aklında mutlaka bildiği deliller vardır şimdi ben o adamın mantığıyla oruç tutulmayacağını çok basit çürütebilir istediğin kadar delil getir şimdi çürüteceğiz şimdi ben mesela bu kayıt adresi söylüyorum oruçlu hayırlı kadının oruç tutmayacağını deliline bırakın ee, var mı aklında bir delil yoksa bir, e, aklında olanı soralım geçelim aklı var mı aklında bir delil hayırlı kadının ee, ağzı karşıdan ilerler hadis müttefakın aleyh hadis güzel zaten o düşünmesin en büyük şeylerinden bir tanesi şey e şimdi diyor ki kunna nu'maru bi kada etsem ve la nu'maru bi kada etsem hadisin nasıl e şimdi sen adama diyorsun ki adam sana diyor ki ya sen eğer bir kadın o ayrılırken o tutmaz diyorsan benimle olmasın hani şimdi benim benimle var ne diyor sana akılcı adam veya herhangi e diyor ki hadiste ne diyor kaza kelimesi kaza kelimesinin manalarından bir tanesi hemen yerine yok ve Kur'an'a bakın kaza kelimelerinin geçtiği yerlere bakın en çok geçtiği yer hemen iş, e, fiili yerine bakın yani o zaman hadis ne olmuş oldu onun Türkçe mantığıyla hemen hadis hemen ne yapın oruçlarını yerine getirin oruçları yerine getirmeyle emrolunurduk ama namazları yerine getirmeyle emrolunmazdık o yüzden ne diyor namazı kılamazsın öldüyken ama orucu tutarsın kadar ne yapacağız yani çok önemli hani delil şimdi delil getirdik nasıl olacak değil mi ama Nebi Sallallahu şu hadisini bizde ifade eder bu adama göre hayızlı kadının oruç tutmaması ve oruç tutmasını yasaklamak haramı helal helalde haram yapmaktır değil mi onun mantığıyla neden? şu sen haram diyorsun ona göre büyük farz yani sen fazla haram diyorsun o zaman bu mantıkta olan herkes o mevzuda tapmıştır değil mi? Şimdi görüyoruz Nebi Sassan'ın rivayetini Benim nesim dalalet yerine birleşmiş Bu adama göre ümmet buyuruyor ki seni dalalet yerine birleşmiş Benim ümmetim olacak kıyamete kadar hak üzerinde onlara muhaleye yana onlara zarar veremeyeceklerdir bu adama göre böyle bir hak kaybı yok bak bütün bu lafızdan ne oldu o yüzden diyor ki icma en büyük hüccettir bu adamların beyni kırar inna ceallâkum ümmeten ve kadar litekûnü şuhadâ'e alennâs bu sizi vasat ümmet kılıp insanlara şahit olasınızdır bu arada bu vasat ümmet tarih boyunca şahitlik etmiş bunlar olasınızdır ve hadis ümmenin hadis hadis hadisin tarifini de madde tarafına değil nasıl abdüllah kendisi ilan intihar min gayr şirkin ve dair baştan sonra hadisin varlığı ne olacak adaletli olacak peki adalet nereden bizden herhalde adam yüzlerce sene yaşamış ümmet ilmine şahit ediyorlar işte bu şahitliği hadis ilmindeki bu şahitlik kısmını bu tür ayetlerden almışlardır şahitlik ediyor biliyor sahiptir biliyor yalancıdır biliyor böyledir bak ümmet tarih boyunca hep birbirini ne yapmıştır tarih boyunca şahitlik etmiştir bu hadis ilmi de zaten bu tür rivayetlerden çıkarak dinleme konulmuştur yani bugün bir sayı hadisin 5 tane şartı varsa bu 5 şart kafaya göre konulmamıştır tüm maslardan imdat edilmiştir işte bu ümmet, şahit olan bu ümmet nerede bu hakka şahitlik edin, senin söylediğin bu hakka, kadın hayızlıyken oruç tutabilir, bu bir hak değil mi? Nerede buna şahitlik eden ümmet? Yok, o zaman bu hadisle mütenakın içindir. O yüzden akıllar, dikkat edip olursak, eğer biz selefin tezini tüm hayatımız boyunca insanlar anlatmasak ve bizim en büyük davetimiz bu olması lazım bakın bugün gece gündüz dalalet içinde insanları batıla davet eden insanların hepsinin ya Kur'an'dan ya sünnetten mi mutlaka bir delili var şimdi en basit o e, farziyeti en açık ve net olan farziyeti en açık ve net olan rivayet hangisidir? şey e, amel hangisidir? mesela bir tanesi namazdır değil mi? E, ben şimdi burada varsa onların mantığıyla isteyen birisiyle münakaşa edelim ben onların fazla olmadığını çok güzel ispatladım evet bunlar anladın mı? İşte bunların hepsi işte bu söylediğim kaydı o yüzden diyoruz ki birinci mağaza aslında bu çok uzun tamamen menajir var zaten Rabbim Mesut'a yakında bu konuyla alakalı e, özel ders vereceğim inşallah e, ilim ders kısmı zaten ders hakkında ilim sırada oradan bilen bakabilirim inşallah bu konuya özel yani çok çünkü çok önemli çok fasıllı devam edersek bu çok güzel o zaman diyor ki ilk bir kaydı şey ne? bakın inkar ki şey, Kur'an ve sünnetten delil getirmeden daha üstün hiçbir şey yoktur o yüzden Kur'an sünnet e, meselelerde icma getirdiğimiz zaman onu mutlaka bulacağız o icmayı aklında tutacağız ve icmanın mahtarını zikredersek kaynağını onu aklında tutmaya çalışacağız çok önemli bakın işler acısı diyorum bir yere dikkat etmek istiyorum bir bir ortamda bulunuyorum o ortam karışık bir ortam her çeşit insanların olduğu bir ortam adamın bir tanesi en sünnet e, partisinin dışında başka bir fırkada birisi ben tabi uzaktan bakıyorum mesela uzaktan şey yapıyorum dedi ki o adam çok izler abisi dedi ki siz de öyle sünnetsiniz öyle sünnet olduğunu iddia ediyorsunuz haklı öyle sünnet dedi diyor ki bakın ben sizden tek bir şey istiyorum İmam Mahmud diyor İmam Eşer'den sonra bana 40 tane ümmetin ittifak etti şey 40 tane diyorum 10 tane ümmetin tüm ümmetin ittifak etti alimdir pardon e, tam cümleyi tam kurdum tam orada bakın vallahi billah bir tane bile söylemem işte bunlar alimlerin fehminden uzak olduğunu gösterir bu bir ortam çok önemli değil alimlerin kavimlerini bilmemizi gösterir alimlerin kavimini bilmek kadar önemli bir şey yok alimlerin kavimlerini çok önemli çok iyi aklımıza tutmamız Ahmet bin Hanbel bu konu hakkında ne dedi? Ebu Selim'e bu konu hakkında ne dedi? Muhammed bin Abdülhab bu konu hakkında ne dedi? Çünkü Ahmet bin Hanbel diyor eğer bir konuda senin imanın yoksa onu O yüzden kişi hayatındaki hayatı mevzuları baştan sona gözden geçirmek zorunda acaba benim inandığım ve amel ettiğim her şeyin mutlaka bilmemi lazım yoksa o konu hakkında istediğim kadar deliydi hiç önemli değil hemen aklını çöpe atıp o imamlardan bir tanesini temizlik edeceksin bir amel işliyorsun namazda şöyle şöyle yaparsın şöyle şöyle bir şey yaparsın ve kendine göre 10 tane 20 tane hadis olabilir çok önemli ama bakıyorsun ki geçmişte hiç kimse bunu söylememiş onu tespit ettiğin tamamen infak edeceksin istediğin kadar veriyorsun hatta daha öteki şöyle bakmamız lazım insanın tespit etmesi lazım ama benim yaptığım her an mutlaka söylediğim biriyle olmuştur ve o alim en azından bir alim bu hangi kaynakta en azından çok yüksek bir ilim talebeli talep etmiyor herkesin ama en azından bunlar e, çok böyle fazla tartışılacak şeyler en azından bunlar bilmebilir tutabilir inşallah tamam birinci dikkat etmemiz gereken o zaman bu İki, akla ders işleyişimiz sırasında en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi ilmi taksimatlara çok önem göstermemiz gerekiyor ilmi taksimatlara mesela anlatıldığı şirk ikiye ayrılır küçük şey büyük şey. bazı alimler et demiş hafif şey demiş çok önemli bir alimler işte ayrılır ikiye ayrılır hemen bu taksimatları istek duası ibadet kılmak ne söylemek işte la ilahe illallah'ın iki rükmü vardır işte ispat ve nefis bakın yarısı taksimatlar bu taksimatlar çok önemli işte teyze bir çay olur bunu bir ürünü için veya e, daha mutakabili sebeplere göre iki ayrı çok önemli bunun için neyi görecek taksilatı görecek bunu da anladım inşallah Üçüncü nokta dikkat edilmesi gereken nokta notlardaki istimbat noktalarına çok dikkat edin. Yani mesela diyor ki bir ayet, bir hadis, müellif rahimullah ayet hadis etti. Bu ayetin şu kısmından şu istimbat ediliyor. Şu ayetin şu kısmından şu hüküm çıkıyor. İstimbat noktaları çok iyi yakalamamız lazım. noktalarını çok iyi yakalamamız lazım. Dördüncüsü ıslahı ve lugavi terimleri tarifleri ve bu tariflerin ispatı yani mesela bir içine göre ibadetin tarifi farklı olabilir ıslahın o, o da kendine göre bir ıslah koymuş önemli olan sadece ıslahı bilmektir ve o ıslah nereden çıkmış onu ispatlayabilmek o ıslah hangi delillerden elde edilerek o cümle kurulmuş çünkü ıslah bir cümledir bir tariftir bunlara çok önem göstermemiz lazım Şeyhül İslam ne diyor biliyor musun arkadaşlar bu ümmetin başına ne gelmiştir bakın ünlü ıslahları fıkradan yasaklanmış herkes küfür der herkes farklı bir şey kaldır herkes tekfir der herkes farklı bir şey kaldır herkes ibadet der herkes farklı bir şey kaldır herkes namaz der herkes farklı bir şey kaldır ben bu Türkiye'de vallahi yüzde yüz 99 değil yüzde yüz batılı fıkrasından olan insan görüyorum adam Kabe'ye doğru namaz kılmaya kıta dönmek istiyor namaz diye bir şey yok oruç diye bir şey eski batın ürünlerinin sıraçlarına bahsettiği insanlar gördüm ve adam getirdiği her cümleyi her kelimeyi Kur'an sünnetten kendisine göre çıkartıyor diyor ki hak edin diyor mesela hac, hac etmek e, diyor ki İbrahim dönemlikle hac etti şimdi şey beraber hac mı yaptılar demek ki hac illa hac dönemini dönme manasında bilmiyorlar hac istilaç münakaşa yani sen değil biliyorsun ama şafa ile merve arasında sayı var Allah bahsediyor merve lügatta mürüvvet demek şafada saati olmak Allah diyor ki mürüvvet ve saatiyet arasında hayatımızı devam etsin yani dediğim gibi arkadaşlar bunlar çok evet sizden sünnet getirdi mesela evet sizden getirdi sünnet Ayşe radiyallahu oruçla alakalı bak adam onu da çözdü ama isimleri, kaydeleri, takdimatları ve ilmi ıslahları tut edemezsek o zaman işte bir düşünmek bakın burası çok önemli mesela çok basit bir örnek verin şimdi Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ لَهُ Doğu da batı da neresi Allah'ındır nerede olursanız Allah'ın vecbi yani yüzü diyorlar ne? oradadır şimdi mesela öyle sünnet kardeşlerin en yüzü yüzde 94 bu nasıl? bu ayeti Türkçe mantıkla nasıl anlıyoruz? nerede duyarsanız diyelim Allah'ın vecbi oradadır yüzü oradadır değil mi? Şimdi peki bir insan yukarıya bunu getirirse buna cevap nedir? Adam da bak kendisine böyle bir var her yerde. Nereye çevirsem Allah'ın sözü var. Şimdi hayır. Bu, bu ayette razı olan görüş Allah'ın yüzü oradadır değil bu ayet. Ehli sünnet tarafında bu ayet itilaflı olmuş bakın Vecid sıfatı hakkında dönüyor bu ayetin anlaşıyor. Ama Allah-u Ala raci olan görüş şeyh İslam da bunu tercih ediyor Nereye dönerseniz dönün Allah'ın cihazı vardır Çünkü vecid Arap dili edebiyatında iki manası var Birisi cihet, birisi yüz Tamam Birisi cihet demek, birisi demek, yüz demek O zaman ya bu ayet nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır ya o değil ya da nereye dönerseniz dönün Allah'ın cihazı oradadır Şimdi cihete oraya bir ispatlarsak zaten iktidalları ne oluyor bu muhalifleri çözmüş oluyor ama işte bunlar hep bu ünlü ıslahları tüketmeyle tüketme melekesiyle cevap verilecek inşallah bunlar yoksa dediğim gibi herkesin belli var her yerde derken de adamın belli var e sen adamı zaten tuvaletin bölümü bölümde abi tuvaletin bölümü diyor ama benzemez birisinin tuvaletin bölümünde olmasına benzemez tehlikeli mesulden çıkar için içinden çünkü ben demiyorum ki Allah diyor nereye ki dönersiniz dönün Allah'ın izni olabilir. E ama arkadaş e, başta aklı dönün tamam hem aklıdır hem de her yerdir. Bak için aklı aldım. Anlatabiliyor muyum? Yani mutlaka her fırkanın her şeyin belli var. Ama işte burada vurgulaman, vurguladığımız nokta ki bizim aklımızı yardım. Burada mahsus vurgularsınız. Yoksa bir bir saati geçmeyecek. En fazla dersin 50-55 dakika olmuş olur. Zaten e, 5-10 dakika kalıyor. Ünlü ıstılahları tutacağız tamam çünkü neden ee, yeri gelmişken de bir işgal edelim sonra ben benimle şey olmasın bu noktada yani Bir işgal etmesin bu da bir zıttır bir vaci olan neden çünkü bu için iki manası var yolda değil mi tamam mı peki biz neden cüret aldık burada ilk sebebine bakın şimdi ilk sebebi e, kıbla ile alakalı şimdi bakın bir madde eğer birden fazla manası varsa bir lafın hangi manası alınır şimdi Resul'den her ayetin kelimeleri üzerine lafızı üzerine tık tık rivayet yok zaten e bulamayacağına göre e şimdi bir ayet geldi bizim mesela bir hadis adamın dediği gibi işte Ayşe radıyallahu kada, kada etti diyor e, o, işler ama kadandan yerine getiriyor ben de yerine getiriyorum diyor işte orucu şimdi bir kelimenin birden fazla manası var bunu ne kayneder birçok sebep aldığını kaydeder eder. Bunlardan en büyükleri, en büyük sebeplerden bir tanesi siyah kibak olayıdır. Ölü ve arkası tahmin eder. Bunları söylüyoruz işte önümden. Bir tanesi ne? Harici bir nasıl olması önemli. Şimdi buna baktığımız zaman elimizde bir karine var. Nedir o karine? Yani karine ne demek? İki tane lafız var, biz bir tanesini alıyoruz bir tanesini almamız için elimizde özel bir delilimiz olması lazım. Bizim elimizde delilimiz var. Nedir o delil? Birden akıl görmüş bakılan 5 tane rivayet görür kıble hakkında gelmiş o yüzden sefer de kıble hakkında inmedi o zaman anlıyoruz ki burada vecmin iki manasından biri kastedilmiş nereye dönersiniz diyelim Allah'ın cevapları aşkın çoğundu ama işte bunun hepsi bütün kaydeler ve kurallar yerine getirildikten sonra benim her zaman vuruluyor diyebiliriz selefin sözünün alimleri dönmeden bu Kur'an ve sünnet bakın anlaşılmaz demiyor ümumi olarak anlaşılmaz bir icma olmuştur ama tabi tevhidi ana hakkında tutacak kadar kitaplı sünnet anlaşılır ama ne, ta ki ne zamana kadar işte böyle köyde dağda çadırda bilmem şuranın buranın e, sahralarında yaşarsın ama bunun da dönem değil eskiden yoktu ki böyle hemen muhalif sana şüphe alacak şimdi her yer şüphe olur sen bu dini savunmak zorundasın ve sebep buna ihtimam göstermiştir okutmuşlardır okumuşlardır bu şeyleri kaydır tamam o zaman ne diyoruz arkadaşlar ıslahı ve lugavi tariflere çok iyi dikkat edeceğiz bunları elimizden gelince ezberlemeye çalışın Arapça bilmiyorsak bile meselenin mantığını yakalamamız yeter bize Rabbim nasıl da ileride Arapçada bilmeyenler öğrenirse en azından elinde hazır bir malzeme olur yeniden bir başa dönmez en azından birçok şey öğrenir ve Türkçe mantıkla bile baktığında birçok şey bu yeter ki güzel anlatılsın ve bir tatlı bilinir burası şeklinde Beşincisi dedik Beşinci dikkatini geçen fiyat ve sibat olarak arkadaşlar Münafık ayetin önüne ve arkasına göre her zaman mevzular ele alınır Mesela bir konu geçti diyeceğiz ki burada sebep şudur Halbuki baktığın zaman sen burada hüküm şudur diyeceğiz mesela sen belki zahiren ilk bakışta baktığında o hüküm öyle değilmiş gibi görünebilir biz neden öyle olduğunu Fiyat sibattan anlatarak ispatladığımızda buna dikkat edeceksiniz ve onu tasavvur etmeye ve tutmaya ne yapacaksınız? Altıncısı şer'i olan ilmi lafızların kullanış şekilleri. Şimdi şer'i yani dini ve ilmi olan lafızlar vardır. Bunların ne vardır arkadaşlar kullanış şekli. Yani bir kelime şurada olursa şöyle kullanılır. Bir kelime şu halde şöyle anlaşılır. Ama şu halde olursa şöyle anlaşılır. Bu türlü şeyler görülür. Bunlara da çok dikkat edeceğiz ve bu üçüncü nokta nedir arkadaşlar naklardaki pardon dördüncü nokta nedir istilah mesela örnek ibadet diyeceğiz bu bir ibadet tarif hemen bunu bilmemiz lazım İsmin canını yutulun ve yukullullah ve erlahu minel akvali ve amal ve ahmet ve bazen en güzel tarifi şefeysem üyeliyor tarifini en başlarında yapmıştır bunu mutlaka hak edeceğiz ve bu tarif hangi ayetlerden tariflerden istinbat edilmiş delili nedir aldı şimdi şeyhul İslam dedi diye iyiliği hak verir mi diyemez onu mutlaka bir delilden ya almıştır ya almamıştır eğer almışsa nedir bu delil nedir bu istinbat noktası ne yakalayacak İmanın tarifi kavlun billisan ve amelin e, kavlun billisan e, e, kavlun billisan amelin bil erken ve etikadın bil zaman bu tariftir kalbi tafi böyleyken azalarla amel gözü bir tafi veren kutun mahsus rahman itaat lafar rahmana mahfiyet işlemesi ne olur? azalır mesela bakacağız diyeceğiz ki mahfiyet kelimesi diyelim ki nafta geçti diyeceğiz ki mahfiyet kelimesi bazen büyük şüphedir altında bazen küçük şüphedir altında ispatlayacağız bir bakacağız ki Allah subhanahu ve teala bir ayette hakikaten bir küfür manasında kullanmış ispatlayacağız mı? bir, mana, bir ayette ne? küçük küfür manasında kullanmış e peki mahsur kelimesi madem küçük küfür madem büyük küfür manalarına geliyor nereden anlayacağız büyük küçük küfür büyük küfür küçük küfür dedi ki bunların şartlarından birisine yok hayırlı olmak var bir ayete bakıyor Allah mahsiyet diye sorduğu ki ebedi cehenneme gelecekler cümlenin sonunda mahsiyetin biraz ilerisinde diyor onu buradan ne anlıyoruz demek ki büyük küfürmüştür büyük mahsiyet kastediyor büyük kalimedir bak siyah silah koyuyor bir bakıyorum sahabeleri diyor ki ayetesi mahsiyet işlemişsiniz işlemişsiniz anlıyor ki küçük küfürlerden çünkü sahabeler hakkında bakımları kalmalı gerçekten kalmalıdır anlatabiliyor muyum? bunları yakalamak zorundayız bunlar çok önemli Yok yani orta gibi önemli bahçeler lazım onu artık hapsediyorum inşallah bayağı yedincisi verilen kaygıları mutlaka arkadaşlar ezberlemek çok önemli kayda söyleyeceğim ne olduğu kayda anlatacağım mesela deriz ki el asl el aklı fil eşyai el ibahat eşyada asıl olan nedir? ibahlıktır yani şeylerde asıl olan nedir? helal olmasıdır her şey aslında nedir bizim için? her şey helaldir ancak ne hariç? haramına bölünür şimdi Enes kardeş mesela bak senle konuşurken şans takalım şöyle tutalım bu helal mi? delinin şimdi bu katı bir milyar tane ayet yok mu? bak akıl girdi mesela ben buramı kaçırırken ve bir soru sorarken senin bilmenin belli mi? deli mi sonu? bunu gelmez yani ama kardeşe de bir tarafına deli mi? sonu gelmez o yüzden eşyada akıl olan nedir? helalliktir tatlı haramlı bir deli bu bir kaydedir mesela bunu söylediğimiz zaman hemen sıkılır bu kaydı falan nereden almış? Kuvallevi kalakayakum mafil ardı cemiyya Odur ki yeryüzündeki her şey senin için yaratmıştır Demek ki her şey helaldir bak buradan almış kaydı Ancak ne hariç? Haramlığına delil olanlar hariç haramına deli olanlar geldiği zaman otomatikman geri kalan her şey ne diyoruz helallar otomatikman helal çözülmüştür çözülmüştür bu arada sarı boya bulmanın delili yatak arasına ayna olmanın delili Şimdi Allah için zamanında uygun ama eşyada asıl olan helal işte dedim bu kadar net, net ve kolay bulmuş tamam mı? Mesela kayılır her ismin sıfata ama her sıfat bir isme delalet etmez Allah subhanehu ve teala'nın adı ismi var değil mi? bir ismin sıfatı var mı? var nedir ücret hakim ismi var var mı bir ismi sıfatı var ne hükmet hükmetin ismi var var mı bir ismi sıfatı var ne metanet sıfatı böyle bir devam eder ama Allah'ın sıfatı olarak da el, el diye var mı? İstiva, istiva diye bir isim var mı? Allah'ın bıkma sıfatı var mı? Bıkma sıfatı da var ama bizim zahir anlamını bıkmadı çünkü bıkmanın da içim anlamı var o yüzden o da kapatılıyor tamam onlar böyle yönlü işlemiş Anlatabiliyor muyum? Adam diyor ki Allah onu fıtrayı yapma o zaman. Unutmanın da iki manası var. Benim unutmanın manalarından bir tanesi hakikaten ilmin aklından gitmesi. Anlık olarak, fiyatçılığı olarak gitmesi. Manalarından bir tanesi de terk etmek. Biz buradan tersi alıyoruz. Diyor ki Allah'ın bizi terk ettiğini Ya Allah seninle konuşuyor. Nasıl seni unutacak? Diyor ki sen beni unutunca ben seni unutma. Sen de konuşuyorsun. Nasıl unutmuş oluyorum? Bakın bu kalimedir terki almana Yani sen terk ettiğin bir denildiğini ben de seni terk ediyorum. Çünkü ben sana diyorum ki asıl ben seni unutuyorum Nasıl unutuyor zaten ben de konuşuyorsun Allah diyor ya bugün unuttuğumuz yolunda seni unutacak Anladın mı? E bak bir kavime getirir E başka kavime ne? Mesela ayete bakıyorum senin Rabbin ne şaşar ne de unutur Demek ki Rab unutmuyormuş o zaman o manalardan hangisini alıyoruz biz bir tanesi iptal oldu diğer kaynalarla geriye kaldı tartıştık o zaman Allah'ın unutma diye bir sıfatı yok ama tartışma diye bir sıfatı ne söylenmiyor bunlar hepsi uyuyan tartılı mevzular ala kulli her bunları yakalamanız lazım tamam mı? buralar çok önemli verilen kaydeleri kuralları yakalamak 8 ve son tabi son dediğim bu e, sınır değil şu an benim aklıma gelen tamam mı? bunlar önemli araya belki şeyler sorduysam e, kim bunu yazmışsın sana şey yaparsın bir sınır nasıl mülakat edersin özellikle mütekaddim selef alimlerinin sözlerini akılda tutmaya çalışmak bakın diğerlerini ben bunu, bu sanki demin anlattığım gibi oluyor ama bunları demin kayda altında anlatalım bitirelim böyle konuşurken arada geçti bunlar yoksa bu müstakil kayda mütekaddim selef alimlerinin sözlerini akılda tutmaya çalışmak bakın bunlar çok önemli mütekaddim geçmiş yani ilk dönem selefin akıllarını mutlaka yapmadığı şeyleri mutlaka ne yapmak? Hakkında tutmak. Özellikle İmam Ahmet'in delilidir. Bir konuda imamın yoksa o mevzuyu terk eder. E nasıl bize nasıl terk edip etmeyeceğini imamın sözünü bilmek Demek ki imam bilmen lazım. Çok önemli. Bu çok önemli. O yüzden her zaman son olarak tekrarlıyoruz. Ne kadar delilin olursa olsun imamın yoksa geçmişte senin gibi söyleyen yoksa senin o kavline göre geçmişte hiç kimse anlayamadı dediğini sen anladın. Yani böyle bir hak sayfa geçmedi. Hatta bunlar dalalet üzerinde birleşiyor buna çıkarıyor tamam zaten bunun başka bir alternatifi de yok en basit e, örnek e, son iki dakika bir gün bir yerde bir yazı okuyorum bütün bu söylediklerimi e, söylediklerime belki tabi taşı düştüğüm için bir dokuyum olur bir işte tabi taşı bir gaz olur belki çok önemli çünkü bak mesela bu söylediğini e, iyi dinlemiş çok önemli bir kişi e, herkesin tanıdığı önemli yani en içine tamamıyla muhalif olan birisi bunu bildiğim an bundan zikrediyorum zaten hep akılla gider mevzulara akılla yaklaşan e, akılcıların davetçilerinden birisi bir gün e, tesadüfen tesadüf laf çok hoş değil bir gün e, Allah subhanahu wa ta'ala karşılaşmanı nasip onun bir yarısıyla evet öyle resmi okuyorum Sadık bir tek kişi alıyor şimdi e, insanlar aşılama niyeti onu insanların gözünde suçlu gösterme, hoş gösterme gibi bir çabası var yaptığını anlaşılıyor şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın mesela hanımına çocuk ilgisi verildiğinde ne yaptı? Bildi değil mi? Hep bir yere gidiyor bütün mahalleye de böyle diyor ki bu kişi ben diyor bu ayeti okuduğumda ben diyor yıllardır hep tefsirle iştigal ediyorum hayatımı bir yolda harcadım ve bu ayeti ilk okuduğumdan beri hep birliğini kullanan diyor nokta var bir kadının neden güler benim zihnimi çok meşgul etti neden güler acaba bir kadın ben bir hep hayatım olduğunu düşündüm en sonunda diyor ki karar verdim ki ben bu mevzunu işimden içimden çıkacağım ve başladım ne kadar sünni tesir varsa araştırmaya tabi ben yüzde yüz motomot e, zikretme olabilirim sonuçta bu bir kısmı ama mana olarak söylediğim gibi yani illa cümlelerini yüzde yüz söyleyecek bir şeyim yok ama mana olarak bu yani ne kadar tesir varsa diyor ben araştırdım ne kadar tesir vaat etsinliği hiçbirisi kani etmedi hiçbirisini çıkaramadı hepsi aynı şeyi söylüyor en son diyor ümit kestim ve bıraktım diyor bütün müfessirleri sonra başladım Şii tefsirlerini okudum Allah-u Alem Şii tefsirlerini taba taba yükseliyor yanlış okumuş ve de ne görsem diyor taba tabaydı Subhanallah orada işgali çözmüş bakın burada ehl sünnetin şeyini çözmüş şekilde bakmıyor burada daha tehlikeli bir nokta var ümmeti o tür şey irşad etmiş oluyor, merak uyandırıyor, araştırmalarına sebep oluyor, sempati kazanmaların ve bir sürü kendi davetinde buradan ne yapıyor? Hani önce şey tesirlerine baktım, hani onları da öne aldım, bunun hepsi tedbir, bunun hepsi Baktım, sonra bir de ne görülüyor, cevap orada subhanallah. Şimdi diyor ki, şimdi akıllar, Resulullah'tan masal mı okudum neden Şimdi çok önemli yani neden güldü veya güldü çok önemli değil değil mi? Ama bu Allah'ın kelamı Allah ondan bir şey katlıyor diye gülmedi bu doğru değil mi? var mı bunun başka bir anlamak yok ben de diyor baktım ki orada diyor çözdüm diyor ki bu tabe tabayı diyor orada ayette geçen diyor ee, ayette dahiket geçiyor dahiket bilmek demek sen Arapça bu sıfatı dakikatı ne demek? Seksenlenme girmek ama bu manası da var hakikaten Arap dilinde de var bu çok tartışılmış gerçi var mı yoksa da olan görüşe göre var bu manası da hayır olmaktadır Yok yani ona müjdeyi verdiğinde o kadın ne oldu? Hayız oldu ve diyor ki hayız olmak bu cümleye daha uygun çünkü neden yaşlı kadın aslen neden hamile olmaz? çünkü hayızdan kesilmiştir ve hayızın pardon hamilenin en büyük alameti aslen nedir? hayırdır o yüzden diyor ki bak demek ki o ayetin manası melekler ona imzayı verdiğinde onlara hemen ne yaptı hayır oldu yani hayır alameti gördü ve demek hamilelik olduğuna kani getirdi o kadın da anladı ve olay gün gibi ortaya çıktı diyorlar işte bakın şimdi hakikaten birazdan e, kısa bir reddiyeni duymadan önce hakikaten siz bunu gördünüz biraz bir etkiler etkilenmez mi? Biliyorsunuz bu hani güzel bir fayda gibi görüyor. Şimdi teslimini işte böyle çıktılar. E peki şimdi bu kadar adam sünnet ölçülerini kirletir şerefini kimi kirletir Resulullah'tan zahiri kimi kullanmakta Resulullah'tan hadis de yok e nasıl çıkacağım bu işin içinde adam sana getirdi bunu e işte usul kaide bilmedikten sonra mezhep edilmedikten sonra bunlar hep havada kalır o adam da böyle zürriyetli güler onlar alay eder ve onların sırtından ne yapar davetini ne yapar ama işte şeref böyle değil bakın arkadaşlar bilgi senin şeref hadise vallahi muhaliflere kan kuşturmuşlar Selef Önünde tarih boyunca hiç kimse duramamıştır Şeyhul İslam'ın mesela örnek Ölü Teymiye öyle kitap yazmıştır ki o günden bugüne kadar hiç dökülmemiş yeni çıkan şüpheleri, şüphelere dair o kitapta verdiği kaidelerle cevap verebilir Bugün ki bugün soru Sünleri Mehmet abiye bir iki çıkmış bir şüphe atmış ehl Sünnet'e de diye babından ama o şüpheye cevap veren hiç yok geçmişte yüzden çünkü konuşulmamış bu şüphe ama bakıyorsun Selef öyle kayda kurallar vermiş ki o zamanın o zaman verilen kayda ve kurallarla bir gün yeni gelen şüpheleri cevap edebiliyorsun bizim şerefimiz öyleydi işte ama biz işte bunların kitaplarına bunların sözüne konuşup etmiyoruz bu bizim en büyük zaafımız bir sen adamın birisi doktor Ebu doktor Rahmi'nin yetini Ebu Hanife'nin fıkıhsız hataları adamın üniversiteden çıkıyor sen kimsin Ebu Hanife'nin tıkırtıklı hataları doktor yardımını yapıyor adam okuldan atıyorlar doktor okuldan alıyor ee, yanlış anlatımda doktor yapmaz alakalı hal çalışmasını ne yapıyorlar elinden alıyorlar önce söylesin adam bir fatihası olmuyor namazı yok Ebu Hanife'nin e, o ki fatihası olmadı istilahı böyle düşünmüyor emaneti olmayan da imanı yok yok mu şimdi imanı emaneti olmayan imanı yok var değil mi iman var Yedinci, harici, haricilere göre İmanı var, o zaman diyor tam o zaman bana nasıl var? yani bu, he, şimdi burada razı olan Hanefilerin görüşü mü değil mi o değil benim konuma değil benim de kendime göre bir tercihim vardır ve herkesin de kendine göre bir tercihi vardır burada uygulamak istediğim nokta farklı oraya anlayalım yani selef eğer aralarında itilaf etmişlerse fıkhi noktada ve bu itilaf şaz çok zayıf kalmamışsa kat'i bir tercih söz konusu bir hep fark olabilir mesela en basit Ammar abi elleri göbek üstünden bağlığın altında neden abi? hadisten var değil mi? Sen bu hadis e, Hanefilerin de hadisi yok mu? Evet. E sen diyorsun ki e, ama böyle kime göre zayıf? Bu alime göre zayıf. Onlara da göre bir alime göre sahih. Anladın mı? Yani sen de diyorsun ya benim ben hangi alimden sözlüğü zayıf alıyorsam sen de Allah'a anlatacağım. Böyle bir şey olabilir mi? O da hayır. Senden de anlatacağım. Burada Kurtulu'ya bu konularda şöyle bir nokta koyuyor. Yani geçmiş ümmetlerden sebepten nokta koymayın onların şunu nokta koymaya çalışıyorsun diyor çok büyük hata Alakulu hal doğru yani çok önemli yani 1400 tartışılmış adam diyor ki yok ben hızlı biliyorum mutlaka sen de hızlı gideceksin adam diyor ki ben elle biliyorum sen de mutlaka elle gideceksin diyor yok illa yani böyle bir şey yok arkadaşlar bir icma ettiği nokta nedir? akıllıdır fıkhi her zaman ihtilaf olabilir o yüzden ha tabi e, işgale cevap verelim odalarım kalmasın şimdi bir kere bunu söyleyen bu adam e, iki sebebi var birincisi ya o mevzuda çok cahil kalmış ama ilmi bir şeyi göstermeye çalışıyor ya da e, yalan atıyor ya da ya bir birçok sebep olabilir onu bilemeyiz bu bizim için geldi neden söylüyorum bir kere şimdi te şimdi teslimde bulamadım diyor onlar da şimdi teslimde dahi kelimesinin hayır manasına geldiğini geldiğini şimdi teslimde bulamadım dedi bir Arap şiirleri de var bunda bu açık birinci teclis noktası bu ikincisi sünni tesirlerden de bu onun dinde bir yeri vardır diyenler söyledi olmuş en başından haber ya bu kadar daha açık daha ne olsun İkincisi bizi avazi olan görüşme durumunda da bilmeyi alır. Neden? Çünkü burada iki kalem kelime varsa, bak bu bir kaydeder mesela. İki kelime varsa, Arap dilinde diyorum ben. Birisi çok ve az ve nadir kullanılıyorsa ve birisi meşhur ve en çok kullanılan sam aslan insanlık meşhuren neden? Bir tane Arap adıyla bunu da ne der? Bahçe cümlet der çünkü en meşhur ve en hatta öyle Araplar çıkmış ki bahçenin hayır manasına geldiğini inkar edenler biliyormuş o kadar zayıf o kelime düşün bunu nereden anlarız Allah subhanahu wa ta'ala diyor bunu Arapça anlayasınız diye indirdik indirdik ki Arapça anlatmıyor diye ve bir topluma hitap edildik ve en uzak ihtimalli bir kelime bunda bir kullanmış ve Resul haber vermeyecek buradaki kasıt uzak ihtimalli olan lafızdır diye ve ortadan bırakacaksın anladın mı? işte bu kaydedir Arapça indirdik kullanmıştır Arapça kullanmıştır Arapça bilen bir insana görüyor ki bin tane de Arapça var bir de dahi şey ilk duyduğu zaman gülme anlar anlatabiliyor muyum? Arap'ınlar yani bunun hiç kaydelerle alakalı o yüzden bu adamın bu söylediğini tuba uçuyor velhasıl bunlar hepsi belli bir tedrisattan sonra melekeden sonra ee, gelir ancak bundaki en büyük sabır nedir? Allah subhanahu wa ta'ala buyurduğu gibi innallahu me'an sabirin Allahu alem ve sallallahu alem ve muhammedin ve ala